O nekom otporu s njene strane nije naravno moglo biti reči. Jedan pogled pun bolnog iznenađenja i onaj prkosni i samo njoj urođeni pokret celog tela, a zatim nemo i gluvo pokoravanje očevoj volje, kako je svuda i odovek kod nas bivalo i biva. Kao u snu, ona je počela da provetrava, dopunjuje i slaže svoju devojačku spremu. Ni iz Nezuka nije prodala nijedna reč u svijetu. Oprezni Hanzeći nisu tražili da im ljudi u praznim razgovorima potvrde njihov uspeh. Postigli su ono što su hteli i, kao uvek, bili zadovoljni svojim uspehom. Nije im bilo potrebno ničije učešće u tome, isto kao što nikad nisu tražili saučešća u neuspesima i nedaćama. Pa ipak, svet je govorio o svemu tome, mnogo, opširno i bezobzirno, kao što svet uvek govori. Po cijeloj kasabiji oko nje pričalo se kako su Hamzići postigli što su hteli. Kako je lepa, ohola i mudra Avdagina kći, za koju u cijeloj Bosni nije bilo prosca, nadmudrena i ukroćena. Kako će ipak velji lugu nezuki saći, iako se Fata javno zarekla da neće. Jer ljudi vole takve razgovore o padu i poniženju onih koji se suviše visoko izdignu i polete. Mesec dana je svet prepričavao taj događaj i u razgovorima ispirao usta Fatinim budućim poniženjem kao slatkom vodicom. Mesec dana su činjene pripreme u Nezukama i na Veljem lugu. Mesec dana je Fatima radila sa drugaricama, rodicama i najdenim ženama na svojoj opremi. Devojke su pevale, pevala i ona. nalazila je snage i za to. I slušala je samu sebe kako peva, misleći pritom svoju misao jer sa svakim bodom igle znala je i kazivala to sama sebi, da ni ona ni njen vez neće nikada vidjeti Nezuka. Ona to nije zaboravljala ni za trenutak. Samo joj se tako u radu i pesmi činilo da je od velje gluga do Nezuka daleko i da je mjesec dana dugo vreme. To isto se dešavalo noću. Noću, kad bi pod izgovorom da treba da posvršava još neke poslove ostajala sama, noću se pred njom otvarao svet bogat, pun svetlosti i radosnih promjena, nepregledan. Noći su na veljem lugu tople, a sveže. Zvezde niske i nemirne, sve povezane belim titravim sjajem. Stojeći pored prozora, Fatima gleda tu noć. U celom telu nosi mirnu snagu, razlivenu i slatku, i svaki deo svoga tela osjeća odvojeno kao zaseban izvor snage i radosti. Noge, kukove, vrat, a naročito grudi njene dojke, bujne i teške, a prave, dodiruju vršcima drveni demir na prozoru. I na tom mestu ona osjeća kako ceo prežuljak, sa svim što je na njemu, sa kućom, zgradama, njivama, diše, toplo, duboko, jednomerno, i diže se i spušta zajedno sa svetlim nebom i noćnim prostranstvom. Od toga disanja drveni demir na prozoru pada i raste, pada i raste, dodiruje vrške njenih dojki i udaljuje se negdje daleko od njih. Vraća se i dodiruje ih ponovo, pa se opet spušta i udaljuje. I sve tako na izmence. Da, svet je velik. Ogroman je svet i danju, kad Višegradska dolina trepti od žege i žita prostrta po njoj gotovo čujno zru, kad se belika saba prosuta oko zelene reke i zatvorena pravilnom linijom mosta i crnim brdima. Ali noću, Tek noću, kad ožive i planu nebesa, otvara se beskrajnost i silna snaga toga sveta u kome se živ čovjek gubi i ne može da se prisjeti ni sama sebe, ni kuda je pošao, ni šta hoće, ni šta treba da radi. Tu se samo živi, istinski, vedro i dugo. Tu nema reči koje teško obavezuju za ceo život, ni smrtonosnih obećanja, ni bezizlaznih položaja, sa kratkim rokom koji neumoljivo teče i ističe, a sa smrću ili sramotom kao jedinim izlazom na kraju. Da, tu nije kao u dnevnom životu, gdje ono što je jednom rečeno ostaje neporecivo, a obećano neizbežno. Tu je sve slobodno, beskrajno, bezimeno i nema. Pa Tada se negdje odozdo, kao iz daleka, začuje težak, dubok i prigušen glas. Ah, ah, što se dole u Alvatu ga bori sa noćnim nastupima kašlja. Ne samo da raspoznaje taj glas, nego i vidi oca jasno kako sedi i puši, rasanjen i mučen kašljem. Vidi, činio i se, njegove krupne, smeđe oči, poznate kao drag predeo, oči koje potpuno liče na njene, samo što su osenčene starošću i zalivene suznim, nasmijanim sjajem, oči u kojima je prvi put ugledala bezizlaznost svoje sudbine onog dana kad joj je rečeno da je obećana u Hamziće i da treba da se spremi za mjesec dana. Kha, kha, kha, ah. Onaj malopređašnji zanos od lepote noći i veličine svete naglo gasne. Onaj raskošni dah zemlje staje. Devojčine dojke krutnu u lakom grču. Tonu zvezde i prostranstva. Samo se sudbina, njena sudbina, bezizlazna, preka, sutrašnja, vrši i ispunjava uporedo sa vremenom koje prolazi u tišini, nepomičnosti i praznini koja ostaje iza svega. Muklo odjekuje kašalj iz alvata. Da, i čuje ga i vidi, kao da je tu pred njom. To je njen dragi, moćni, jedinstveni babo, sa kojim se osjeća jedno, nerazdeljivo, slatko jedno, otkad zna za sebe i sam taj njegov teški i potresni kašalj osjećao u svojim grudima. Istina, to su ta usta koja su kazala da, tamo gdje je ona kazala ne. Ali ona je u svemu jedna sa njim, pa i u tome. I to njegovo da, ona osjeća kao svoje, isto koliko i svoje ne. I zato je njena sudbina preka, neobična, sutrašnja. I zato ona na njoj ne vidi izlaza, a ne može ni da ga vidi kad ga nema jedno zna. Zbog toga očevog da, koje je veže isto kao i ono njeno ne, morat će izići pred kadiju sa Mustajbegovim sinom, jer je nemoguće i pomisliti da Avdaga Osmanagić ne održi reč. Ali isto tako zna, i isto tako dobro i posigurno, da posle toga ne može njega noga stupiti u nezuke, jer onda ne bi opet ona održala svoju reč. A to je naravno nemoguće, jer i to je Osmanagića reč. Tu, na mrtvoj tački, između svoga ne i očevog da, između veljeg gluga i nezuka, tu, na najbezizlaznijem mestu treba tražiti izlaz. Tu je sad njena misao. Ne više u prostranstvima velikog i bogatog sveta, ne čak ni na celom putu od velje gluga do nezuka, nego na tom kratkom i žalosnom komadiću druma koji vodi od Mešćeme u kojoj će je Kadija privenčati za Mustajbegova sina, pa do kraja mosta gdje se kamenita strmina spušta na uski put kojim se ide u Nezuke i na koji ona, to pouzdano zna, neće nikad nogom stupiti. Taj komadić puta preletela je njena misao bez prestanka s jednog kraja na drugi, kao što čunak leti kroz tkanje. Od Mešćeme, preko polovine čaršije, pa preko pijaca do kraja mosta, ali otud bi se odmah vraćala kao od ponora, preko mosta, pijaca, kroz čaršiju do mešćeme. I sve tako. Napred natrag, napred natrag. Tu se tkala njena sudbina. I ta misao, koja nije ni mogla da stane, ni umela da nađe izlaza, sve se češće zaustavljala na kapi, na onoj lepoj i svetloj sofi od kamena na kojoj ljudi sede u razgovorima i mladići pevaju, ispod koje huči zelena, brza i duboka reka. Pa bi onda užasnuta od takvog izlaza letela kao ukleta ponovo sa jednog kraja puta na drugi da, ne našavši drugog rešenja, stane ponovo na kapiji. I svake noći njena se misao sve češće zaustavljala na tom mestu i sve se duže zadržavala na njemu. A sama pomisao na taj dan, kad će stvarno, a ne ovako u mislima, morati da pređe taj put i da još pre kraja mosta nađe izlaz, Nosila je u sebi svu strahotu smrti i sav užas života u sramoti. Činilo joj se, ovako nemoćnoj i napuštenoj, da bi sama strahota te misli morala da udalji ili bar odloži taj dan. Ali dani su išli, ni brzi ni spori, nego jednomerni i suđeni, i sa njima je došao i svadbeni. Posljednjeg četvrtka u avgustu mesecu, to je bio taj suđeni dan, došli su hamzeći na konjima po devojku. Pod teškom novom feređom, kao pod oklopom, Fata je posađena na konja i povedena u kasabu. U isto vreme u avliji su tovareni konji sa sanducima devojačkog gruha. U Mešćem je pred kadijom obavljeno venčanje. Tako je održana reč kojom je Avdaga dao svoju kćer za Mustajbegova sina. Zatim je mala povorka krenula put Nezuka, gdje je bila spremljena svečana svadba. Prešli su polovinu čaršije i pijac, deo onoga puta bez izlaza koji je Fata u mislima toliko puta prešla. Bilo je tvrdo, stvarno i obično, gotovo lakše nego u mislima. Ni zvezda, ni prostranstva, ni očevog muklo kašlja, ni želje da vreme ide brže ili sporije. Kad su naišli na most, devojka osjeti još jednom, kao za letnjih noći pored prozora, svaki deo svoga tela, snažno i odvojeno, a naročito grudi u lakom grču kao u panciru. Stigli su do kapije. Kao što je radila mnogo puta u mislima na prošlog noći, devojka se nagnu i šapatom zamoli najmlađeg brata, koji je jahao pored nje, da joj prikrati malo u zengije, jer sad dolazi onaj strmi prelaz sa mosta na kameni put koji vodi u nezuke. Zastali su, najpre njih dvoje pa onda malo podalje, ostali svati na konjima. Ničeg neobičnog nije bilo u tome. To nije ni prvi ni posljednji put da svatovi zastaju na kapi. Dok je brat sjahao, zaobišao konja i prebacio uzdu preko ruke, devojka je priterala svoga na sam kraj mosta, stupila desnom nogom na kamenu ogradu, vinula se, kao krilatila, sasedla preko zida i poletela sa visine u hučnu reku pod mostom. Brat koji se ustremio za njom i celim telom polegao po ogradi, još je dotaknuo rukom uznetlanu Ferođu, ali je zadržati nije mogao. Ostali svati su poskakali s konja sa najneobičnijim uzlicima i ostali pored kamene ograde, u čudnim položajima kao skamenjeni. Još istog dana predveče pala je kiša, obilna i neobično hladna za to doba godine. Drina je nadošla i zamutila se. Sutra dan je nabujala žućkosta voda, izbacila Fatin leš u jedan plićak kod kalate. Tu ga je primetio jedan ribar i odmah otišao i prijavio stvar Mulazimu. Malo posle stigao je Mulazim sa Muktarom, ribarom i Salkom Ćorkanom, jer bez čorkana ne biva nijedna ovakva zgoda. Leš je ležao u mekanom, mokrom pesku. Talasi su ga zapljuskivali i s na vreme potpuno prelivali mutnom vodom. Nova feređa od crne čoje, koju voda nije uspela da svuče, posuvratila se i prebacila preko glave. Tako je, pomešana sa dugom i gustom kosom, sačinjavala zasebnu crnu masu pored belog i bujnog devojčinog tela, sa kog je bujica potrgala i svukla tanke svadbene haljine. Namršteni, stegnutih vilica, Ćorkan i ribar su zagazili u plićak, prihvatili nagu devojku i oprezno i sa snebivanjem, kao da je živa, izvukli je iz vlasnog peska u koji je bila počela da tone, izneli na obalu i tu je odmah pokrili njenom feređom, mokrom i punom mulja. Još istog dana davljenica je sahranjena na najbližem turskom groblju, u strmoj strani, ispod glavice na kojoj se diže velji lug. A predveče, Okupljali su se dokoni ljudi u mehani oko ribara i čarkana sa onim nezdravim i ružnim ljubopisnom, koje je naročito razvijeno kod sveta čiji je život prazan, lišen svake lepote i siromašan uzbuđenjima i doživljajima. Častili su ih rakijom i nudili duvanom, ne bili čuli od njih neku pojedinost o lešu i ukopu. Ali ništa nije pomagalo. Ni rakija nije mogla da im razdreši jezik. Čak ni čorkan nije ništa govorio. Pušio je bez prestanka i jedinim sjajnim okom gledao sa dimom koji je snažnim dahom odbijao što dalje od sebe. Samo bi se njih dvojica, Ćorkan i Ribar, s vremena na vreme pogledali, podigli bi svoje čokanje čutke, obojica u istimah kao da se nevidljivo kucaju i na dušak ispili. Tako se desila ta neobična i nezapamćena stvar na kapiji. Velji lug nije sišao u nezuke i Avdagina Fata se nije udala u Hamziće. Avdaga Osmanagić nije više silazio u kasabu. Izdahnuo je te iste zime, zagušen kašljem, ne progovorivši nikad niskim ni jedne o jadu zbog koga je umirao. Idućeg proleća Mustajbeg Hamzić je oženio sina drugom devojkom iz Brankovića. Sveti u Kasabi još neko vreme prepričavao događaj, pa zatim počeo i da zaboravlja. Ostala je samo pesma o devojci koja lepotom i mudrošću sja iznad svega kao da je neprolazna. 70. godina posle Karadžorđeve pune, zarati se opet u Srbiji i odmah granica odgovori ustankom. Opet planuše i turske i srpske kuće na Visovima, u Žlijebu, Gostilji, Crnčićima i Veletovu. Prvi put posle toliko godina opet osvanuše na kapije odsečene glave pogubljenih Srba. To su bile mršave i kratko ošišane seljačke glave spljoštena potiljka, koščata lica i dugih brkova, kao da su iste one od pre sedamdeset godina. Ali sve to ne potraja dugo. Čim rat između Turske i Srbije prestade, svet se umiri. Istina, to je bio prividan mir pod kojim se krilo mnogo pojasni, uzbuđenih glasova i zabrinutih sašaptavanja sve se određenije i sve otvorenije govorilo o ulasku austrijske vojske u Bosnu. Početkom leta 1878. godine prođuše kroz Kasabu jedinice redovne turske vojske na putu iz Sarajeva za Priboj. Ustali se mišljenje da sultan predaje Bosnu bez otpora. Nekoliko porodica se spremi na seobu Sanđak. Među njima je bilo i takvih koji su se pre 13 godina doselile iz Užica, ne hoteći da žive pod srpskom vlasti i sada su se ponovo spremale da beže od drugog novog hrišćanskog gospodstva. Ali većina sveta ostade, čekajući događaje, u mučnoj nedoumici i prividnoj ravnodušnosti. Početkom jula meseca najđe pljevljanski muftije sa malim brojem ljudi, ali sa velikom rešenošću da organizuju u Bosni otpor protiv Austrijanaca. Ozbiljni, plavi čovjek mirna izgleda, ali vatrene prirode, sedeo je na kapiji gdje je, po lepom letnjem danu, sazvao turske prvake iz Kasabe i nastojao da ih oduševi za borbu protiv Austrijanaca. Uveravao ih je da većina redovne vojske i pored zvaničnih naredaba ostati da se sa narodom zajedno odupre novom zavojevaču i pozivao da mu se odmah pridruže svi mlađi ljudi da mu se šalje hrana u Sarajevo. Mufti je znao da više građani nisu nikad uživali glas oduševljenih ratnika i da više vole da ludo žive nego da ludo ginu, ali ga ipak iznenadi mlakost i uzdržljivost na koju je naišao. Nemogući se duže zadržavati, muftija im pripreti narodnim sudom i božjim gnevom i ostavi svog pomoćnika Osman Efendiju Karamanliju da dalje ubeđuje višegradske Turke o potrebi njihovog učešća u opštemu stanku. Još dok su trajali razgovori sa muftijom, najviše otpora je pokazao Ali Hođa Mutevelić, Njegova je porodica jedna od najstarijih i najuglednijih u Kasabi. Nisu se nikad isticali velikim imetkom, nego svojim poštenjem i otvorenošću. uvek su važili kao tvrdoglavi ljudi, ali nepristupačni mitu, strahu, laskanju ili ma kakvim drugim nižim obzirima i pobudama. Za više od dve stotine godina najstariji član njihove kuće bio je Mutevelija, čuvar i upravljač Mehmed Pašinog vakufa u Kasabi. On je vodio brigu o čuvenom kamenitom hanu, pored mosta. Vidjeli smo kako je posle gubitka mađarski kameniti han izgubio prihodi iz kojih se izdržavao i kako je sticajem prilika postao ruševina, a od vizirove zadužbine ostao samo most, kao javno dobro koje ne traži naročitog izdržavanja i ne donosi prihoda. A ostalo je i mutevelićima njihovo porodično ime, kao ponosno uspomena na zvanje koje su toliko godina tako časno vršili. Zvanje je prestalo, Stvarno, još u vreme kada je Daud Hođa podlegao u svojoj borbi da održi kameniti han, ali ponos je ostao i sa njim urođena navika da se oni, mutevelići, mimo sav ostali svet smatraju pozvani da brinu o mostu i da su na neki način odgovorni za njegovu sudbinu, jer je most, bar građevinski, bio sastavni deo velikog i lepog vakufa kojim su oni upravljali, a koji je onako žalosno presušio i propao još je bio jedan od davnina utvrđen običaj u njihovoj porodici. Da u svakom naraštaju bar jedan od Mutevelića izuče škole i pripada ulemi. Sada je to bio Ali Hođa. Inače su prilično otančali i brojem i imetkom. Ostalo im je nešto kmetova i jedan dućan koji su od starina držali u čarši, na najboljem mestu, na samom pijacu, u blizini mosta. Dva starija brata Ali Hođina poginula su u ratovima, jedan u Rusiji, a drugi na Crnoj gori ali hođa još mlad čovjek, živ, nasmijan i punokrvan. Kao pravi Mutevelić, on je redovno u svima stvarima imao odvojeno mišljenje, uporno ga branio i tvrdoglavo ostajao pri njemu. Zbog svoje prgave naravi i samostalnosti u mišljenju, on se često razilazio sa mesnim ulemom i starešinama. Imao je naziv i čin hođe, ali niti je vršio neku dužnost, niti imao kakvih prihoda od svoga zvanja. Da bi bio što nezavisniji, vodio je sam dućan koji mu je ostao od oca. Kao većina višegradskih muslimana i Alihođa je bio protiv oruženog otpora. U njegovom slučaju nije moglo biti govora ni o kukavičluku, ni o verskoj mlakosti. Isto kao i muftija ili ma koji od pobunjenika, on je mrzeo tuđu hrišćansku silu koja dolazi sve ono što ona može da donese. Ali videći da je sultan zaista prepustio Bosnu šlabi i poznavajući svoje sugrađane, bio je protivan neorganizovanom narodnom otporu koji može samo da donese poraz i nesreću učini težom. I kad se to mišljenje ustavilo jednom u njegovoj glavi, on ga je otvoreno ispovedao i oštro branio. On je i ovoga puta postavljao nezgodna pitanja i oštromne primjedbe koje su najviše zbunjivale muftiju. I tako je i nehotice podržavao među višegrađanima, koji ni inače ne bi bili brzi na boj ni mnogo spremni za žrtve, duh otvorenog otpora protiv muftinih ratobornih namera. Kad je Osman Efendija Karamanlija ostao da produži razgovore sa višegrađanima, prema njemu se našao Ali Hođa. A ono nekoliko begova i jaga koji su žvakali reči i merili izraze, a u stvari bili potpuno saglasni sa Ali Hođom, puštali su iskrenog i plahovitog Hođu da se istrčava i sugopljava sa Karamanlijom. Ugledni višegradski Turci sedeli su predveče na kapiji, podvijenih nogu, poređani u okrug sve po starešinstvu. Među njima Osman Efendija, visok, mršav i bled čovek. Svaki mišić na licu mu je neprirodno zategnut. Oči grozničave, a čelo i obrazi puni oželjaka kao kod padavičara. Prema njemu je stajao rumeni, omaleni, uočljivi i prgavi Alihođa i svojim piskutljivim glasom postavljao sve nova pitanja. Koje su snage, kuda se ide, kojim sredstvima, kako, šta je cilj, šta će biti u slučaju neuspjeha. Hladna, gotovo zlurada pedanterija kojom je Hođa raspravljao ovo stvar, prikrivala je samo njegovu zabrinutost i gorčinu zbog hrišćanske nadmoćnosti i očigledne turske nemoći i poremećenosti. Ali zaneseni i mrki Osman Efendija nije bio čovek koji bi takve stvari mogao da primeti i razume. Silovita i neumerena priroda, fanatik nezdravih živaca, on je brzo gubio strpljenje i prisebnost i obarao se na svaki znak sumnje i kolebanja, kao da se radi o švabi samom. Ovaj hođa ga je držao i on mu je odgovarao sa uzdržanim gnevom, samo opštim izrazima i krupnim rečima. Ide se kad se mora i sa onim sa čim se može. Glavno je da se dušmanin ne pusti u zemlju bez boja, a ko mnogo pita, ometa stvar i pomaže neprijatelju. Na kraju, potpuno razljučen, Odgovarao je sa jedva prikrivenim prezirom na svako hođino pitanje. Došao Zeman da se gine. Hoćemo da glave položimo. Izginut ćemo svi do jednoga. A tako? Upadao mu je hođa u reč. A ja sam mislio da vi hoćete da istirate švabu iz Bosne i da nas zato skupljate. A ako je do toga da se gine, umijemo i mi da izginemo, Efendio, i bez tebe. Ništa lakše nego izginuti. Ama vidim ja da se tebi ne gine, prekidao ga je grubo Karamalija. Vidim ja da se tebi gine, odgovarao je oštro hođa. Samo ne znam što tražiš društvo za taj ćoravi posao. Tu se razgovor izmetnu u prostu svađu u kojoj je Osman Efendija nazvao Ali Hođu Vlahom i Murtatinom, jednim od onih izdajnika čije glave, kao i vlaške, treba da okapaju na ovoj kapiji, a Hođa je i dalje neustrašljivo cepao dlaku na četvoro i uporno tražio razloge i dokaze, kao da i ne čuje pretnje i uvrede. Zaista, teško je bilo naći dva gora pregovarača i nezgodnija čoveka. Od njih se nije moglo očekivati drugo, do da povećaju opštu zabunu i stvore jedan sukob više. To je bilo za žaljenje, ali se nije dalo izmeniti, jer u trenucima društvenih potresa i velikih neminovnih promjena obično izbiju upravo ovakvi ljudi napred i nezdravi ili nepotpuni, vode stvari naopako i stran puticom. U tome i jeste jedan od znakova poremećenih vremena. Pa ipak, begovima i jagama dobro je došla ova jalova svađa, jer je tako pitanje njihovog učešća u ustanku ostalo nerešeno i oni sami nisu morali neposredno da se izjasne. Dršćući od gneva i preteći glasno, Osman Efendija je sutra dan otišao sa nekoliko svojih ljudi sa muftijom put Sarajeva. Vesti koje su u toku toga mjeseca dolazile sve su više utvrđivale Age i Begove u njihovom oportunističkom mišljenju da je bolje bilo čuvati svoju kasabu i svoje kuće. Polovinom avgusta Austrijanci su ušli u Sarajevo. Malo zatim bila se nesrećna bitka na Glasincu. To je bio ujedno i kraj svakog otpora. Ni strmi drum Salijeske, preko okolišta, počeli su da se spuštaju u kasabu ostaci razvijenih turskih četa. Bili su pomešani askeri iz redovne vojske, koji su se i pored sultanove zapovesti pridružili na svoju ruku otporu, i domaći ustanici. Askeri su samo tražili hleba i vode i pitali koji je put za uvac, ali ustanici su bili ogorčeni i borbeni ljudi koje poraze nisu slomili. Pocrneli, prašni i pocepani, Jetko su odgovarali na pitanja neratobornih višegradskih Turaka i spremali se da kopaju šančeve i brane prelaz preko mosta na Drini. I opet se istakao Ali Hođa. Bezobzirno i neumorno je dokazivao da se ova kasaba ne može braniti i da je odbrana besmislena kad je Šlabo već prešišao Bosnu s kraja na kraj. Ustanici su to i sami uviđali, ali nisu htjeli da priznaju, jer su ih dražili i izazivali ovi čisto odeveni dobro hranjeni ljudi koji su sačuvali svoje kuće i imanja, držeći se mudro i kukavički, daleko od bune i boja. U to je naišao onaj isti Osman Efendija Karamanlija, kao raspanećen, još bleđi i mršaviji, još ratoborniji i zahuktaniji. To je bio jedan od onih ljudi za koje nema neuspeha. Govorio je o otporu na svakom mestu i po svaku cenu i neprestano o potrebi da se gine. Pred njegovom besnom revnosti svi su se sklanjali i povlačili, samo nije Ali Hođa. On je nasrtljivom Osman Efendi dokazivao bez i najmanje zluradosti, hladno i bezobzirno, da se sa ustankom desilo ono što mu je on na ovoj istoj kapiji pre mjesec dana prorekao. Preporučivao mu je da sa svojim ljudima krene što pre put pljevalja i da od zla ne pravi gore. Hođa je sada manje nasrtljiv, nekako bolno i tromoto pažljiv prema ovom karamanliji kao prema bolesniku. Jer u sebi i ispod svoje spoljašnje prgovosti Hođa je bio teško potresen zbog nesreće koja se približavala. On je bio nesrećan i ogorčen, kako može samo da bude pravoveran musliman koji vidi da se neumitno približava tuđa sila pored koje ovaj drevni islamski red neće moći dugo obstati. Iz njegovih reči izbijao je i protiv njegove volje taj skriveni jad. Na sve karamaline uvrede on je odgovarao gotovo tužno. Misliš ti, Efendija, da je meni ovdje lako živ čekati da ugledam švabu na svome. Kao da mi ne vidimo šta nam se sprema i kakva vremena idu. Znamo mi gdje nas boli i šta gubimo. Znamo dobro. Ako je do toga da nam to protumačiš, nisi morao po drugi put navraćati. I nije vala trebalo ni da se krećeš iz pljevalja. Jer te račune, kako ja vidim, ti ne anlaišeš. Da ih znaš, ne bi radio ovo što si uradio, ni govorio ovo što govoriš. Gora je ovo muka moje Fendija nego što ti misliš. Ni ja joj lijeka ne znam, ali znam da nije u onome što nam ti svjetuješ. Ali Osman Efendija je bio gluh za sve što nije povlađivalo njegovoj dubokoj iskrenoj strasti za otporom i mrzao je ovoga hođu koliko i švabur protiv koga je ustao. Tako se uvijek u blizini nadmoćnog neprijatelja i pre velikih poraza javljaju u svakom osuđenom društvu bratubilačke mržnje i međusobni sporovi ne nalazeći više novih izraza, on je Alihođu neprestano nazivao izdajnikom, preporučivao mu ironično da se pokrsti još pre nego što stignu švabe. Nisu mi se ni stari krstili, pa neću ni ja. Ja, Efendija, nit hoću sa švabom da se krstim, nit sa budalom da idem na vojsku. Odgovarao je mirno hođa. Svi su ugledni višegradski Turci bili istog mišljenja kao i Hođa, ali svi nisu smatrali za uputno da to i kažu, pogotovo ne tako oštro i neuvijeno. Oni su se bojali Austrijanaca koji nalaze, ali i Karamanlije koji je sa svojim odredom zavladao Kasabom. Zato su se zatvarali u kuće i sklanjali na imanja izvan varoši, a kad nisu mogli da izbjegnu susret s Karamanlijom i njegovim ljudima, onda su šarali očima i dvoličili rečima, tražeći najizgodniji povod i najsigurniji put kako da se izvuku. Na Zaravanku, pred ruševinama karavan Seraja, Karamanlija je držao neprekidan zbor od jutra do mraka. Tu se neprestano kretala šarena gomila sveta. Karamanlijini ljudi, slučajni namernici, oni koji su dolazili da nešto zamole novog gospodara Kasabe, pa prolasnici koje su ustanici manje više svraćali da čuju njihovog starešinu. A Karamanlija je neprestano govorio. I kad se obraćao pojedincu, vikao je kao da govori stotinama njih. Bio je još bleć Kolutao je očima na kojima je beonjača primetno požutela, a u ulovima usena kupila mu se bela pena. Neko od Kasabalija mu je kazao da muslimansko narodno verovanje o šeh Turhaniji, koji je nekad dan tu poginuo braneći kaurskoj vojsci prelaz preko Drine, a sada počiva u svom grobu, na drugoj obali, odmah iznad mosta, ali će nesumnjivo ustati onog trenutka kad prvi kaurski vojnik stupi na most. On se odmah uhvatio strasno i grčevito za tu legendu, iznoseći je svetu kao neočekivanu i stvarnu pomoć. Braćo, ova je čuprija vezirov hajr. Pisano je da preko nje nema prelaska ka sili. Ne branimo je mi sami, nego i ovaj dobri, koga puška ne bije i sablja ne sječe. Kad naiđe dušmanin, on će ustati iz onog svog mezara, staće nasred Čuprije i raširiti ruke, a švabama će, kad ga ugledaju, koljena klecnuti, srce će svenuti u njima odjednom i ni bježati neće moći od straha. Turci, braćo, ne rasturajte se, nego svi za mnom na čupriju. Tako je vikao Karamanija pred sakupljenim svetom. Krut, u crnom, pohabanom mintanu, šireći ruke i pokazujući kako će dobri stajati, izgledao je ceo kao visok, crni, tanak krst sa čalmom na vrhu. Sve su to znali višegradski Turci i bolje od Karamanlije, jer je svaki od njih tu legendu toliko puta čuo i pričao u svom detinstvu, ali nisu pokazivali nimalo volje da mešaju život sa pričama i da računaju na pomoć mrtvih tamo gdje niko od živih ne može da pomogne. Ali Hođa, koji se nije udaljavao od svog dućana, ali kome su ljudi kazivali sve što govori i dešava pred kamenitim hanom, samo je tužno i sažalno odmahnuo rukom. Znao sam ja da ta budala neće ni žive, ni mrtve s mirom pustiti. Allah selame Tolson. Napomena. Neka nam je Bogu pomoći. Kraj napomene. A Karamalija je, nemoćan pred stvarnom neprijateljem, upravljao svoj gnev na Alihođu. Pretio je, vikao i kleo se da će, pre nego moradne napustiti kasabu, prikolati uporno hođu na kapiji kao jazavca, da tako dočeka švabe protiv kojih nije hteo da se bori, ni dao drugima da to čine. Celu tu prepirku prekinuli su Austrijanci koji su se pojavili na obroncima Lijeske. Tad se vidjelo da se Kasaba zaista ne može braniti. Karamanlija je bio posljednji koji je napustio Varoš, ostavivši na uzvišenom zaravanku pred Karavanserajem oba gvozdana topa koja je dotle vukao. Ali pre nego što je odstupio, izvršio je svoju pretnju. Naredio je svome Sejzu, i načekovaču po zanimanju, čoveku divovskog rasta i ptičijeg mozga, da veže Alihođu i da ga tako vezana prikuje desnim uhom za onu hrastovu gredu što je ostala od nekadašnjeg čardaka, užljebljena između dva kamenita basamaka na kapiji. U onoj opštoj gužu i uzbuni koja je vladala na pijacu i oko mosta, svi su čuli tu glasnu naredbu, ali niko je nije shvatio tako kao da se mora izvršiti baš onako kako je rečeno šta se sve ne govori i kako se sve krupne reči i gromke psovke ne čuju u ovakvim prilikama. Tako je bilo i sa ovim. Najprej izgledalo potpuno neverovatno. Više kao pretnja, kao grdnja, tako nešto. Ni Hođa nije uzimao stvar mnogo ozbiljno. I sam Kovač, kome je naređeno da stvar izvrši i koji je bio zauzet zaglavljivanjem topova, kao da se kolebao i predomišljao. Ali misao da Hođu treba prikolati na kapi bila je bačena, i sad su se u glavama ovog unezverenog i ogorčenog sveta odnaravali izgledi i mogućnosti za izušenje ili neizušenje takvog zločina. Hoće biti, neće biti. Najprej većini stvari izgledala, kao što i jeste, besmislena, ružna i nemogućna. Ali u ovim trenucima opšte uzbuđenosti nešto je trebalo uraditi, nešto krupno, neobično, a samo je to bilo mogućno da se, da se uradi neće biti, hoće biti. Ta mogućnost se sve više zgušnjavala i postajala sa svakim minutom i svakim pokretom sve verovatnija i prirodnija. Zašto da ne bude? Dvojica već drže hođu, koji se mnogo i ne brani. Vezuju mu ruke na leđima. Sve je to još daleko od tako strašne i lude stvarnosti. Ali je i sve bliže njoj. Kovač, kao da se odjednom postideo svoje slabosti i neodlučnosti, potrže nekud čekić kojim je do malo čas zaglavljivao topove. U pomisli da je šlabo tako reći već tu, na pola sata hoda od varoši, Kovač je nalazio odlučnosti i rešenosti da zaista izvede stvar do kraja. A iz te iste bolne pomisli, Hođa je crteo svoju prkosnu ravnodušnost prema svemu, pa i prema nezasluženoj, ludoj i sramotnoj pedepsi na koju ga stavljaju. I tako se za nekoliko trenutaka desi ono što je u svakom pojedinom od tih trenutaka izgledalo nemoguće i neverovatno. Nikoga nije bilo ko bi smatrao da je ta stvar dobra i mogućna, pa ipak svaki pomalo doprineo da se hođa nađe na mostu, prikovan desnim uhom za jedinu drvenu gredu koja se nalazila na kapiji. I kad se sve razbeglo pred švabom, koji se spuštao u kasabu, hođa je ostao u tom čudnom i bolnom i smešnom položaju, osuđen da nepomično kleči, jer mu je svaki i najmanji pokret zadavao bol i pretio da raskine uho, koje se njemu činilo teško i veliko kao planina. Vikao je, ali nikog nije bilo da ga čuje i oslobodi iz tog mučnog položaja, jer se sve živo posakrivalo u kuće ili razišlo po selima od straha, koliko pred švabom koji dolazi, toliko i pred ustanicima koji odstupaju. Varoš izgleda izumrla, a most pust, kao da je smrt sve po njemu zbrisala. Ni živih, ni mrtvih nema da ga brane, samo na kapi i čuči nepomičan alihođa, sa glavom priljubljenom uz direk, stenjući od bola i smišljajući u tom položaju nove dokaze protiv Karamalije. Austrijanci su pristizali polako. Njihove predstraže su sa druge obale ugledale pred karavanserajom, pored mosta, ona dva topa, i odmah zastale da sačekaju svoje brdske topove. Oko podne oni iz jednog šumarka izbasiše na napušteni karavan seraj nekoliko granata koje oštetiše Han i onako već trošan i porazbiješe one neobično fine rešetke na prozorima sečene iz jednog komada u mekom kamenu. Tek kad pomeriše i preturiše oba turska topa i videše da su napušteni i da niko ne odgovara, švabe obustaviše paljbo i počeše oprezno da se približavaju mostu i kasabi. Na kapiju su naišli sporim korakom i sa puškom na gotovs, mađarski honvedi. Zastali su u nedoumici pred zgrčenim hođom, koji od straha zbog granata koji su šištali i tutnjali iznad njegove glave, bio za trenutak zaboravio bol od prikovanog uha. Kad je ugledao mrske vojnike sa uperenim puškama, on stade da ječi bolno i otegnuto, računajući da je to jezik koji svak razume. Toga je spaslo da honvedi ne pripucaju, dok su jedni produžili da napreduju korak po korak preko mosta, drugi ostadoše kod njega, zagledajući ga izbliza i nemogući da shvate njegov položaj. Tek kad je stigao jedan bolničar, nađoše klešta, pažljivo izvukoše ekser, jedan od onih kojim se konji potkivaju i oslobodiše hođu. Toliko je bio ukrućen i premoren da je klonuo na kamenite basamke, jednako stenjući i ječući. Onaj bolničar mu je mazao ranjeno uho nekom tečnošću koja je pekla. Kroz suze hođe, kao u neobičnom snu, gledao na vojnikovoj levoj mišici bevu, široku traku i na njoj velik i pravilan krst od crvenog platna. Samo u groznici mogu da se vide takva gadna i strašna snoviđenja. Taj krst mu je plivao i poigravao u suzama i, kao ogromno priviđenje, zaklanjao ceo vidik. Zatim mu je vojnik zavio ranu i preko zavoja natakao njegovu Ahmediju. Onako umotane glave, sam izlomljen u krstima, Hođu se ispravio i ostao tako nekoliko trenutaka naslonjen na kamenu ogradu mosta. Teško se smirivao i pribirao. Prema njemu, na drugoj strani kapije, ispod samog turskog natpisa u kamenu, jedan vojnik je lepio široku belu hartiju. Iako mu je u glavi tutnjala od bola, Hođe nije mogao da savlada svoje urođeno ljubopistvo i da pogleda beli plakat. To je bio proglas generala Filipovića na srpskom i na turskom jeziku upućen stanovništvu Bosne i Hercegovine prilikom ulaska austrijske vojske u Bosnu. Zažmurivši na desno oko, ali hođa je sricao tekst na turskom i to samo one rečenice koje su štampane debljim slovima. Stanovnici Bosne i Hercegovine Vojska cara Austrije i kralja Ugarske prešla je granicu vaše zemlje. Ona ne dolazi kao neprijatelj da otme zemlju silom. Ona dolazi kao prijatelj da učini kraj neredima koji već godinama uznemiruju ne samo Bosnu i Hercegovinu, nego i pogranične pokrajine Austro-Ugarske. Car i kralj nije mogao više gledati kako nasilje i nemiri vladaju u blizini njegovih pokrajina, kako bijeda i nevolja kucaju na granice njegovih zemalja. On je skrenuo pogled evropskih država na vaš položaj i u vijeću naroda jednoglasno je zaključeno da vam Austro-Ugarska vrati mir i blagostanje koje ste odavno izgubili. Njegovo veličanstvo sultan, kome vaše dobro leži na srcu, osjetio se ponukanim da vas povjeri zaštiti svog moćnog prijatelja, cara i kralja. Car i kralj naređuje da svi sinovi ove zemlje uživaju ista prava po zakonu, da su im svima život vjera i imetak zaštićeni. Stanovnici Bosne i Hercegovine, stupajte sa povjerenjem pod zaštitu slavnih zastava Austrougarske, dočekajte naše vojnike kao prijatelje, pokoravajte se vlastima, vratite se na svoje poslove, plodovi vašeg truda bit će zaštićeni. Hođe je čitao isprekidano, rečenicu po rečenicu. Nije razumeo svaku reč, ali mu je svaka zadavala bol. I to neki naročit bol, posve odvojen od onih bolova koje je osjećao u ranjenom uhu, u glavi i u krstima. Tek sada, od ovih riječi, carskih riječi, odjedno mu je bilo jasno da je svršeno sa njim, sa svima njegovima i svime što je njihovo, svršeno jednom zauvek, ali na neki čudan način. Oči gledaju, usta govore, čovek traje, ali života, pravog života nema više. Tuđi car je položio ruku na njih i tuđa vera zavladala. To izlazi jasno iz ovih krupnih reči i nejasnih poruka, i još jasnije iz ovog olovnog bola u grudima koji je ljući i teži nego ikakav ljudski bol koji se može zamisliti. I ni hiljade onakvih budala kao što je onaj Osman Karamanlija ne mogu tu ništa pomoći ni promeniti. Tako se još uvijek prepire hođa u sebi. ćemo svi da izginemo. Šta vredi svata huka, kad evo dođe ovako vreme pa čovjek propadne tako da ne može ni da izgine ni da živi, nego trune kao direk u zemlji i svačije samo nije svoj. To je prava, velika beda koju razne karamanlije ne vide i ne razumeju i svojim nerazumevanjem čine je samo još težom i sramnijom. U tim mislima sporo ide Ali hođa sa mosta i ne primećuje da ga prati onaj sanitetski vojnik. Ne boli ga toliko uho koliko ono olovno i gorko đule koje mu je odjednom posle čitanja carskih riječi leglo usred grudi. Sporo ide, a čini mu se da nikad više neće preći na drugu obalu, da je ovaj most, koji je dikaka sada i od svog postanka u najvežoj vezi sa njegovom porodicom, na kome je odrastao i pored koga vek provodi, odjednom poruše na sredini, tamo kod kapije. Da ga je ona bela, široka hartija švatskog proglasa presekla po polovini kao bezglasna eksplozija i da tu zjapi provalija. Da još stoje pojedini stubovi, levo i desno od toga presjeka, ali da prelaza nema, jer most ne, vezuje više dve obale i svak ima da ostane doveka na onoj strani na kojoj se u tom trenutku zadesio. Sporo ide Ali Hođa u tim svojim grozničavim predstavama i povodi se kao težak ranjenik, a oči mu se neprestano pune suzama. Ide oklevajući, kao da je prosjak koji, bolestan, prvi put prelazi most i ulazi u tuđu, nepoznatu varoš. Trgoše ga glasovi. Pored njega su prolazili neki vojnici. Među njima ugleda opet debelo i dobročudno i podsmešljivo lice onoga sa crvenim krstom na ruci koji ga je otkovao. Smešeći se jednako, vojnik je pokazivao na njegov zavo i pitao ga nešto na nerazumljivom jeziku. Hođa pomisli da mu nudi još neku pomoć, i odmah se ukruti i namrgodi. Mogu ja, mogu. Niko meni ne treba. I življim odlučnim korakom pođe kući. Svečan i zvaničan ulazak austrijskih trupa bio je tek sutradan. Nikad niko nije zapamtio takvu tišinu nad kasabom. Dućani se nisu ni otvarali. Na kućama zatvoreni prozori i vrata, iako je sunčan i topao dan pod kraj augusta meseca sokaci pusti, avlije i bašte kao izomrle. U turskim kućama potištenost i zabuna, u hrišćanskim oprez i nepoverenje. Ali svuda i u svima strah. Švabe koje ulaze boje se zasede. Turci se boje švabe, Srbi švabe i Turaka. Jevreji se boje svega i svakoga, jer je, naročito u ratno vreme, svak jači od njih se imaju ušima odjek jučerašnje topovske pucnjave. I kad bi ljudi slušali samo svoj strah, ne bi toga dana niko živ pomolio glave iz kuće. Ali čovjek ima i drugi gospodara. Austrijski odred koji je juče ušao u Kasabu pronašao je mulazima iz Aptije. Oficir koji je komandovao tim odredom ostavio je mulazimu njegovu sablju i naredio mu da i dalje vrši službu i održava red u varoši. Rečeno mu je da će drugog dana na jedan sat pred podne stići komadant, pukovnik, i da na ulasku u varoš moraju da ga dočekaju najugledniji ljudi iz Kasabe, i to predstavnici sve tri vere. Sedi rezigniranim ulazim pozvao je odmah Mula Ibrahima, Huseinagu, Muderisa, Pop Nikolu i rabina Davida Levija. Saopštio im da im oni kao zakonoši i prvi ljudi moraju sutra u podne dočekati austrijskog komadanta na kapiji pozdraviti ga u ime građanstva i otvratiti do učaršiju. Mnogo pre određenog vremena četvorica za, za konoša našli su se na opustelom pijacu i sporim koracima zaputili na kapiju. Tu je već mulazimo pomoćnik Salko Hedo, sa jednim zaptijom prostirao dugačak turski čilim jarkih boja i njime prekrivao stepenice i sredinu kamenih sedišta na koje će sesti austrijski komadant. Stajali su tu jedno vreme, svečani i čutljivi, pa videći da nigde belim drumom niz okolišta nema ni traga od komadanta, oni se zgledaše i kao po dogovoru posedaše na nezastrti deo kamenog sedišta. Pop Nikola izvadi veliku kožnu su i ponudi ostale. Tako su sedeli na sofi, kao nekad kad su bili mladi i bezbrežni, i kao i ostala mladež kratili vreme na kapiji. Samo što su sada bili svi već u godinama. Pop Nikola i Mula Ibrahim stari, a muderis rabin zreli ljudi, praznički odeveni, brižni za sebe i svaki za svoje. Gledali su se na oštrom letnjem suncu, onako na dugu vremenu i izbliza, i dolazili su jedan drugom prestarili za svoje godine i suviše istrošeni. I svaki se sećao drugoga kakav je bio u mladosti, kad su rasli pored ovog mosta, svaki sa svojim naraštajem, zeleno drvo od koga se još ne zna šta će biti. Pušili su, razgovarali jedno, a u mislima preturali drugo, pogledajući svaki čas na okolišta, odakle treba da se javi komadant, od koga zavisi sada sve i od koga može doći iza njih i za njihov svet i celu kasabu i dobro, i zlo, i smirenje i nove opasnosti. Pop Nikola je od sve četvorice bio nesumnjivo najmirniji i najpribraniji, bar tako je izgledalo. On je prešao 70. godinu, ali je još uvek žijak, Sin čuvenog popa Mihajla, koga su Turci posekli na ovom istom mestu, pop Nikola je imao nemirnu mladost. Bežao je nekoliko puta u Srbiju i sklanjao se od mržnje i osvete nekih Turaka. Svojom neobuzdanom naravi i svojim držanjem on je i davao povoda za mržnju i osvete. Ali kad su prošle nemirne godine, pop Mihajlov sin je zaseo na očevu parohiju, oženio se i smirio. Ta su vremena bila davna i zaboravila se. Odavno sam ja i drugu pamet stekao, i naši Turci otkošrčili, govorio je pop Nikola u šali. Ima već 50 godina kako pop Nikola upravlja svojim prostranom, rastorenom i teškom parohijom na granici mirno i mudro, bez drugih većih potresa i nevolja do onih koje donosi život sam po sebi, sa predanošću sluge i dostojanstvom kneza, uvek pravi jednak, sa Turcima, sa narodom i sa starešinama. Ni pre ni posle njega nije bilo ni u jednom redu ljudi i ni u jednoj veri čoveka koji je uživao ovako opšte poštovanje imao ovakav ugled kod svih kasabalija, bez razlike vere, pola i godina, kao ovaj pop koga su oduvek svi zvali Đedo. Za celu kasabu i sav taj srez on je oličenje srpske crkve i svega onoga što narod naziva i smatra hrišćanstvom. I više od toga. Svetu njemu gleda prototip sveštenika i starešine uopšte, onakvog kakav se u ovoj i pod ovakvim prilikama zamišlja. To je čovjek visokog uzrasta i neobične telesne snage, male pismenosti, ali velikog srca, zdrava razuma, vedra i slobodna duha. Njegov osmejak razoružava, umiruje i hrabri. To je neopisivi i neprocenjivi osmejak snažnog, blagorodnog čovjeka koji živi u miru sa samim sobom i sa svim oko sebe. Njegove krupne, Zelene oči stegnu se tada u usku zagasitu prugu iz koje je bio zlatne iskre. I takav je ostao do pod starost. U svom dugom čurku od lisičine, sa velikom riđem bradom koja je s godinama tek progrušana i koja mu pokriva cele grudi, sa ogromnom kamilavkom na bujnoj kosi, spletenoj pozadi u čvrstu pletenicu i posuvraćenoj pod kamilavku, on prolazi kroz čaršiju kao da je sveštenik ove kasabe pored mosta i vaskolikog brdovitog kraja i to ne od 50 godina unazad i ne po svojoj crkvi samo, nego od iskona, od drevnih vremena kad još svet nije bio ni podeljen na sadašnje vere i crkve. Iz dućana sa obe strane ulice pozdravljaju ga čaršilije, ma koje vere bile. Žene se sklanjaju i stojeći pognute glave čekaju da džedo prođe. Deca, čak i jevrejska, napuštaju igru i prestaju sa vikom a stariji među njima svečano i bojažljivo prilaze ogromno i teško i djedinoj ruci, da bi osjetili za trenutak kako iznad njihovih ošišanih glava i od igre zajapurenih lica sipi kao dobra i prijatna rosa njegov snažni i veseli glas. Živ bio, živ bio, živ bio sinko. Taj akt poštovanja prema džedi spadao je u drevni i opšte priznati ceremonijal sa kojim su se rađali nanašta i kasabalija i u pop Nikolinom životu bila je jedna senka. Njegov brak je ostao bez dece. To je bila nesumnjivo teška stvar, ali se niko ne sjeća da je od njega ili od popadije čuo reč tužbe ili video samo žalan pogled. U kući su držali uvek bar dvoje dece usvojene iz njegove ili njene rodbine sa sela. Tu bi decu hranili do uda ili šenitbe, pa onda uzimali drugu. Do pop Nikole je sedeo Mula Ibrahim, visok, Mršav i usukan čovek redke brade i opuštenih brkova, on nije bio mnogo mlađi od pop Nikole. Imao je veliku porodicu i lepi metak koji mu je ostao od oca, ali onako aljkav, mršav i bojažljiv, sa detinski plavim i bistrim očima, ličio više na nekog ispusnika i pobožnog putnika siromaha nego na višegradskog hođu i Koljenovića. Moj Ibrahim je imao jednu manu. Mucao je u govoru. I to teško i nadugačko. Treba da čovjek dokon bude pa da sa Mula Ibrahimom razgovara, govorili su Kasabalije u šali. Ali Mula Ibrahim je bio nadaleko poznat sa svoje dobrote i duševnosti. Iz celog tog čoveka izbijala je blagost i vedrina, i već pri prvom dodiru sa njim svak je zaboravljao njegov spoljni izgled i njegovo mucanje. On je privlačio sebi sve one koji su opterećeni bolešću, sirotinjom ili kakvom bilo drugom nevoljom znaju Iz najudaljenijih sela ljudi su dolazili Mula Ibrahimu da potraže saveta. Pred njegovom kućom uvijek je bilo sveta koji ga je čekao. Ljudi ili žene koji traže saveta ili pomoći zaustavljali su ga često na ulici. On nije odbijao nikad nikoga, a nije ni delio skupe zapise i emajlije kao druge hođe. Seli bi odmah tu, u prvi hlad ili na prvi kamen, malo po strani, Čovjek bi šapatom izneo svoju muku, Mula Ibrahim bi ga pažljivo i saučesno saslušao, zatim bi on njemu kazao nekoliko dobrih reči, nalazeći uvijek najbolje moguće rješenje, ili bi posegnuo mršavom rukom u duboki džep svog džubeta i, obzirući se da ga ko ne vidi, spustio mu neku paru u ruku. Njemu ništa nije bilo ni teško, ni odvratno, ni nemoguće, kad se radilo o tome da se nekom muslimanu pomogne. Zato je uvijek imao vremena i nalazio novaca. Ni njegovo mucanje nije mu smetalo pri tome, jer on je, šapućući sa svojim vernikom u nevolji, i sam zaboravljao da muca. Od njega je svako odlazio, ako ne potpuno utešen, a ono bar trenutno umiren, jer ako bi video da je neko njegovu muku osjetio kao svoju rođenu. Okružen stalno svačijom brigom i potrebom, ne misleći nikad na sebe, on je, bar tako mu se činilo, proveo ceo vek zdrav, srećan i imućan. Višegradski mudaris Husein Efendija bio je onizak i punačan čovjek, još mlad, lepo odeven i dobro negovan. Crna, kratka brada, pažljivo podšišana, u pravilnom ovalu oko belog i rumenog lica sa okruglim crnim očima. Dobro školovan, znao je dosta, važio da zna mnogo, a sam je smatrao da zna još više. Volio je da govori i da ga slušaju. Bio je uveren da lepo govori i to je zavodilo da govori mnogo. Izražavao se pažljivo i mazno, sa odmerenim pokretima, držeći malo uzdignute ruke, obe u istoj visini, bele, nežne ruke sa rumenim noktima, osenčene gustim, kratkim i crnim maljama. I govoreći, ponašao se kao da je predogledao. On je imao najveću biblioteku u Kasabi, jedan okovan i dobro zatvoren sanduk knjiga, koje mu je zaveštao na samrti njegov učitelj, čuveni Arab Hođa, i koje je on ne samo brižljivo čuvao od prašine i moljaca, nego ih i sam redko i štedljivo čitao. Ali samo saznanje da on ima toliki broj tako skupocenih knjiga davalo mu je ugled kod ljudi koji ne znaju šta je knjiga i dizalo cenu u njegovim sobstvenim očima. Znalo se da on piše hroniku najvažnijih događaja u Kasabi. I to mu je kod građana stvaralo glas učenog i izuzetnog čoveka, jer se smatralo da on time ima, na neki način, dobar glas kasabe i svakog pojedinca u svojim rukama. U stvari ta hronika nije bila ni opširna, ni opasna. Za pet, šest godina, otkad je Muderis vodi, ona je ispunila svega četiri stranice jedne male sveske. Jer većinu kasabalijskih događaja Muderis nije smatrao dovoljno važnim ni dostojnim da uđu u njegovu hroniku, Zbog toga je ona ostala tako neplodna, suva i štura kao ohola sedelica. Četvrti od zakonoša bio je David Levi, višegradski rabin, unuk onog poznatog starog rabina, Hadžilijače, koji mu je ostavio u nasljedstvo svoje ime, položaj i imetak, ali ništa od svoga duha i svoje vedrine. To je bio mlad, sitan i bled čovek, mrkih kadifastih očiju tužna pogleda. Bio je neizrecivo bojažljiv i čutljiv. On je tek odskora rabin i nedavno se oženio. Da bi izgledao važniji i krupniji, nosio je široko i bogato odelo od teške čoje. Lice mu je bilo zaraslo u brado i brkove, ali se ispod toga odela naslučivalo slabo zimogrozno telo, a kroz crnu, redku bradu nazirao se bolešljivi dečački oval lice. On je strahovito patio u sebi kad god bi morao da izađe među ljude i učestvuje u razgovorima i odlukama osjećajući se stalno malen, slab i nedorastao. Sad su sedeli na suncu i znojili se sva četvorica, obučeni u stajaća odela, uzbuđeni i brižni više nego što su želeli da pokažu. Ama da zapalimo još pojedno. Imamo kad, bakom u njegovu, nije valjda tica pa da sleti na čupriju. Govorio je pop Nikola kao čovek koji je odavno naučio da šalom prikriva brigu i pravu miso, svoju i tuđu. Svi pogledaše put okolišta, pa se prihvatiše za duvan. Razgovor je tekao sporo i oprezno i kretao se stalno oko pitanja dočeka komadanta. Sve se svodilo na to da je pop Nikola taj koji treba da ga pozdravi i zaželi mu dobrodošlicu. Stisnutih očnih kapaka i sastavljenih veđa, tako da su mu oči stvarale onu zagasitu prugu iz koje vrcaju zlatne iskre kao osmejak, pop Nikola ih je gledao svu trojicu dugo, čutke i pažljivo mladi rabin je premirao od straha. Nije imao snage da oduva dim od sebe, nego mu se dugo još kovitlao kroz brkove i bradu. Mudaris nije bio ništa manje uplašen. Sva njegova rečitost i celo dostojanstvo učenog čoveka napustili su ga jutros odjednom. On ni približno nije bio svestan kako unezvaren izgleda i do koje mere ustrašen, jer mu visoko mišljenje koje je imao sebi nije dopuštao da tako što poveruje. Pokušavao je da održi jedan od onih svojih književnih govora, uz odmerene pokrete koji sve objašnjavaju, ali su mu lepe ruke samo padale u krilo i reč se mrsila i kidala. I sam se čudio gde se delo njegovo svagdašnje dostojanstvo i neprestano se mučio uzaludno ga tražeći kao stvar na koju je odavno navikao i koju je sada, kad mu najviše treba, negde zaturio. Mula Ibrahim je bio nešto bleđi nego obično ali inače miran i priseban. Oni pop Nikola bi se pogledali s vremena na vreme kao da se očima sporazumevaju. Još od mladosti oni su dobri poznanici i prijatelji, koliko se u tadašnjim vremenima moglo govoriti o prijateljstvu između Turčina i Srbina. Kad je pop Nikola u mladim godinama imao one svoje zadjevice sa višegradskim Turcima i morao da se sklanja i beži, učinio mu je neku uslugu Mula Ibrahim, čiji je otac bio vrlo moćan u Kasabi. Docnije, kad su naišla mirnija vremena na Kasabu, odnosi između dve vere postali snošnjiviji, a njih dvojica ušli u zrelo doba, oni su se sprijateljili i u šali zvali jedan drugog komšija, jer su im kuće bile na dva protivna kraja Kasabe. Za suša, poplava, zaraza ili drugih nezgoda koje su nailazile, oni su se nalazili na zajedničkom poslu, svaki među svojim narodom. I inače, kad god bi se sreli na Mejdanu ili na okolištima, oni bi se pozdravili i upitali kako se nigde ne zdrave i ne pitaju popi hođa. Tada bi pop Nikola često pokazao čibukom dole na kasabu pored reke i rekao napola u šali. Sve što dolje diše i gamiže, a ljudskim glasom govori, nosimo ti i ja na duši. Vala, tako je komšija. Odgovarao je Mula Ibrahim, mucajući, beli nosimo. A kasabalije koje nađu reč da se svemu i svačemu podsmehnu, Kažu za ljude koji žive u prijateljstvu, paze se kao popi hođa. I to im je već postala uzrečica. I sad su se njih dvojica dobro razumeli, iako nisu reči progovorili. Pop Nikola je znao koliko je Mula Ibrahimu teško, a Mula Ibrahim je znao da popu nije lako. I gledali su se kao toliko puta u životu i u toliko raznih prilika, kao dva čoveka koji nose na duši sve žive dvonošce u kasabi, jedan one koji se krste, a drugi one koji klanjaju. U to se začu kas. Jurija je zaptija na sitnom kljusetu. Zadihan i uplašen, vikao je još izdaleka, kao telal. Eto gospodina, eto ga na bijelu konju. Tu se stvorim ulazim, uvek miran, uvek jednako ljubazan i jednako čutljiv. Niz okolišta se dizala prašina. Ovi ljudi, rođeni i odrasli u ovom zabačenom kraju Turske, i to dotrajale Turske 19. veka, nisu prirodno nikad imali prilike da poznaju pravu, snažnu i dobro organizovanu vojsku jedne velike sile. Sve što su oni dosad mogli da vide bile su nepotpune, loše hranjene, rđavo odevene i neuredno plaćene jedinice carskog askera ili, što je još gore, na silu sakupljeni bosanski bašibozuk bez discipline i oduševljenja sada se prvi put pojavljivala pred njima zaistinska sila i ordija jedne carevine, pobednička, bleštava i sigurna u sebe. Ovakva vojska morala je da im zaseni oči i zaustavi reč u grlo. Već na prvi pogled, po konjskoj opremi i u svakom dugmetu na vojniku, naslučivala se iz ovih uparađenih husara i jegera duboka i jaka posadina, sila, red i blagostanje nekog drugog sveta. Iznenađenje je bilo veliko i utisak dubog. Napred su jahala dva trubača na dva gojazna zelenka, zatim je dolazio odred husara na vrancima. Konji su bili istimareni i gazili su kao devojke, sitno i uzdržano. Husari sa crvenim šapkama bez štita i žutim gajtanima na grudima, sve rumeniji preplanuli mladići u fitiljenih brčića, izgledali su sveži i ispavani kao da su sad iz kasarne. Za njima je jahala grupa od šest oficira sa pukovnikom na čelu. Na njemu su bili svi pogledi. Njegov konj bio je viši od ostalih, putalj, neobično duga i izvijena vrata. Podalje iza oficira nailazila je četa pešadije, jegera, u zelenim uniformama sa perijem na kožnom čaku i belim kajšima preko grudi. Oni su zatvarali vidik i izgledali kao šuma u pokretu. Trubači i husari projahaše pored sveštenika i mulazima, zaustaviše se na pijacu i postrojiše sa strane. Bledi i uzbuđeni ljudi na i stadoše nasred mosta, licem prema oficirima koji su nailazili. Jedan od mlađih oficira pritera konja do pukovnika i nešto mu reče. Svi usporiše hod. Na nekoliko koraka pred zakonošama pukovnik naglo zaustavi i sjaha. To isto učiniše i oficiri iza njega kao na znak dotrčuše vojnici koji prihvatiše konje i povedoše nekoliko koraka unazad. Čim je dotakao nogama zemlju, pukovnik se preobrazi. Bio je malen, neugledan, premoren, neprijatan i opasan čovjek, kao da je on jedini od njih i za sve njih ratovao. Sad se tek vidjelo kako je, za razliku od njegovih belolikih i utegnutih oficira, jednostavno odeven, zapušteni i nenegovan. Izraz čovjeka koji se troši nemilice, koji sam sebe jede. Lice opaljeno, zaraslo u bradu, oči mutne i nemirne, a visoka kapa malo nakrivo. Uniforma zgužvana i suviše široka za njegovo mršavo telo. Na nogama konjaničke čizme niskih, mekih sara bez jaja. Idući raskoračeno i mašeći korbačem, on priđe bliže. Jedan od oficira mu raportira, ukazujući na poređane ljude pred njim. Pukovnik ih pogleda kratko i oštro, ljutitim crnim pogledom čoveka koji je stalno u teškim poslovima i velikim opasnostima. I odmah se moglo vidjeti da on i ne zna drugačije da gleda. U tom trenutku progovori pop Nikola mirnim, dubokim glasom. Pukovnik podiže glavu i zaustavi pogled na licu stasitog čoveka u crnoj mantiji. Ta široka, mirna maska biblijskog patrijarha vezala je za trenutak njegovu pažnju. Moglo je da se ne razume ili da se prečuje to što govori ovaj starac, ali njegovo lice nije moglo ostati neprimećeno. A pop Nikola je govorio tečno i prirodno. Obraćajući se više mladom oficiru, koji je trebalo da prevede njegove reči, nego samom pukovniku. U ime prisutnih sveštenika svih vera, on je uveravao pukovnika da su oni, zajedno s narodom, voljni da se pokore sili koja dolazi i da će učiniti sve što je do njih da se održi mir i red koji nova vlast traži. A oni mole da vojska zaštiti njih i njihove porodice i da im omogući miran život i pošten rad. Pop Nikola je govorio kratko i završio naglo. Žustri pukovnik nije stigao da izgubi strpljenje, ali zato nije sačekao do kraja prevod mladog oficira. Odmaknuši korbačem, prekinuo ga je reskim i nejednakim glasom. Dobro, dobro, Zaštitu će imati svi koji se budu dobro vladali, a već red i mir moju, moraju da održavaju posuda, drugačije ne mogu sve i da hoće. I klimnuši glavom krenu napred, bez pozdrava i pogleda. Sveštenici se skloniše u stranu. Mimo njih prođe pukovnik, za njim oficiri, pa momci sa konjima. Niko se nije obazirao na zakonoše koji ostadoše sami na kapiji. Svi su bili razočarani jer jutros i u toku minule noći u kojoj niko od njih nije mnogo spavao, oni su se po sto puta pitali kako će izgledati taj trenutak kad na kapi dočekaju komadanta careve vojske. Zamišljali su ga svakojako, svaki već prema svojoj pameti i naravi, i bili spremni na najgore. Neki od njih je već video sebe kako ga odvode pravo u Surgun, u daleku Nemačku, da nikad više ne vidi ni svoje kuće, ni kasabe. Neko se sećao pričanja o Hajrudinu, koji je nekad sekao glave na istoj toj kapi. ako su zamišljali stvar, samo ne ovako kako se ona odigrala, sa ovim sitnim, ali oštrim i zločudim oficirom, kome je rad postao pravi život, koji, ne misleći na sebe i ne vodeći računa o drugima, sve ljude i zemlje oko sebe vidi samo kao predmet ili kao sredstvo rata i borbe i koji se ponaša kao da za svoj račun i u svoje ime ratuje. Tako su stajali, zagledajući se u nedoumici. Njihovi pogledi su već kako koji pitali nemo. Osta smo li živi i je li zaista prošlo najgore? Šta nas još čeka i šta da se radi? Mulazim i pop Nikola se snađoše prvi. Zaključiše da su zakonoše izvršile svoju dužnost i da im sad ne ostaje drugo do da idu svojim kućama i utiču na narod da se ne plaši i ne beži, ali da dobro pazi šta radi ostali, bez krvi u licu i misli u glavi, prihvatiše taj zaključak kao što bi prihvatili svaki drugi, jer sami nisu bili u stanju da mašta zaključe. Mulazim, koga ništa nije moglo izbaciti iz njegovog mira, otišao je dalje sa svojim poslovima. Zaptija je savijao šareni, dugački čilim, kome nije bilo suđeno da primi komadanta, a pored njega je stao Salko Hedo, hladan i neosetljiv kao usud. Za to vreme konoše su se razilazile, svaki na svoj način i svaki u svom pravcu. Rabin je grabio sitnim koracima, u želji da što pre stigne kući i da osjeti toplinu i zaklon porodičnog prostora u kome žive njegova mati i žena. Muderis je išao nešto sporije, ali duboko zamišljen. Sad, kad je sve prošlo neočekivano lako i dobro, iako dosta grubo i neprijatno, njemu je izgledalo potpuno jasno da i nije bilo razloga strahovanju, i činilo mu se kao da se on stvarno nije nikad ni bojao ničega. I mislio je samo kakvu važnost može da ima ovaj doživljaj za njegovu hroniku i koliko mesta treba da zauzme u njoj. Dvadesetak redaka bit će dosta, možda i petnaest, pa čak možda i manje. I što se više primicao kući, sve je više smanjivao taj broj. A sa svakim ušteđenim redkom izgledalo mu je kao da ni podoštava i smanjuje sve oko sebe, a on muderis da se bogati i diže sam u svojim očima. Mula Ibrahim i pop Nikola su išli zajedno, sve do podnožja Mejdana. Čutali su obojica, iznenađeni i poraženi izgledom i ponašanjem carskog pukovnika. Obojice su hitali da što pre stignu kući i da se vide sa svojim ljudima. Tu, gdje su im se putevi rastajali, zastadoše za trenutak i pogledeše se čutke. Mula Ibrahim je kolutao očima i micao usnama kao da jednako žvacio jednu istu reč koju ne može da izusti. Pop Nikola, našavši opet svoj osmejak, od zlatnih iskara kojim je hrabrio i sebe i hođu, izgovori svoju i hođinu misao. Krvava rabota ova vojska, Mula Ibrahime. P -p pravo kažeš, k -k -k krvava, Muco je Mula Ibrahim, dižući obe ruke i praštajući se pokretima glave i izrazom lica. A pop Nikola je teško i polagano stigao svojoj kući pored crkve. Dočekala ga je popadija, ne pitajući ništa. Odmah je izuo čizme, svukao mantiju i skinuo kamilavku sa gustog i znojnog spleta riđe i sede kose. Seo je na malu, prizemnu divaninu. Na drvenoj ogradi već je stajala čaša vode sa komadićem šećera pošto se osvežio i zapalio cigaru, sklopi umorno oči. Ali pred unutrašnjim pogledom sevao je još uvijek žustri pukovnik, kao munja koja zablesne čoveka i ispuni mu celo vidno polje, tako da se samo nju vidi, a ipak ne može da joj razabere lik. Pop je sa uzdahom oduhnuo dim daleko, govoreći tiho, sam sebi. Ja, čudna poganca, bakom u njegovu. Iz varoši se čuo bubanj, a zatim truba jegerskog odreda, prodorna i vesela, sa novom, neobičnom melodijom. Tako se veliki preokret u životu Kasabe kraj mosta desio bez drugih žrtava osim alihođenog stradanja. Već posle nekoliko dana život je krenuo ponovo i izgledao je u suštini nepromenjen. I sam Ali Hođa je došao sebi i otvorio, kao i ostali trgovci, opet dućan u blizini mosta, samo što je Ahmediju nosio tada spuštenu malo više na desnu stranu, da mu se ne vidi ožiljak na ranjenom uhu. Ono olovno đule koje mu je leglo u grudi kad je ugledao crven krst na ruci austrijskog vojnika i kroz suze pročitao carske riječi, nije do duše iščezlo, ali je postalo maleno kao zrno sa brojanica, tako da se sa njim dalo živjeti. A nije on bio jedini koji ga je nosio. I tako su otpočela nova vremena pod okupacijom koju je svet, nemoguće je sprečiti, smatrao u duši privremenom. Šta sve nije prešlo preko mosta za tih nekoliko prvih godina posle okupacije? Žuto obojena vojnička kola prelazila su most stutnjem, u dugim nizovima, i donosila hranu, odeću, nameštaj, dotle neviđene sprave i uređaje. U prvo vreme videla se samo vojska. Kao voda i zemlje, Izvirali su vojnici iza svakog ugla i svakog žbuna. Puno ih je čaršija, ali ih ima i po svim ostalim krajevima Kasabe. Svaki čas vrisne neka uplašena žena, jer u avliji ili u šljiviku sa kućom naiđe iznenada vojnika. U tamnom odrim uniformama, preplanuli od dvomesečnih maršava i ratovanja, radosni što su živi, željni odmora i uživanja, razmijelili su se po varoši i po okolini. Na mostu ih ima u svako doba dana. Malo ko od građana odlazi na kapio, jer je uvek puna vojnika. Tu sede, pevaju na raznim jezicima, šale se, kupuju voće u svoje modre šapke sa kožnim štitom i kokardom od žutog lima u koju su usečeni inicijali carevih imena. F, J, I. Ali sa jeseni poče da odlazi vojska. Postepeno i neprimetno bivalo ih je sve manje i manje. Ostali su samo odredi žandarmerije. Oni su uzimali stanove i spremali se za stalan boravak. U isto vrijeme počeli su da stižu činovnici, sitni i krupni službenici sa porodicama i poslugom, a sa njima majstori i veštaci za one poslove i zanate kojih kod nas dotle nije bilo. Bilo ih je Čeha, Poljaka, Hrvata, Mađara i Nemaca. Ispočetka je izgledalo kao da nailaze slučajno, kako koga vetar donese, i kao da dolaze na priveren boravak da žive sa nama manje više životom kojim se ovdje oduvek živelo, kao da civilne vlasti treba da produže još za neko vreme okupaciju koju je opočela vojska. Međutim, sa svakim mjesecom koji prolazi, broj tih stranaca biva sve veći. Ali ono što najviše iznenađuje svet u Kasabi, ispunjava ga čuđenjem i nepoverenjem, nije toliko ni njihov broj koliko njihovi nerazumljivi i nedogledni planovi, njihova neumorna radinost i istrajnost sa kojom pristupaju izvođenju tih poslova. Ovi stranci ne miruju i ne daju nikome da ostane miran. Izgleda da su rešeni da svojom nevidljivom, ali sve više osjetnom mrežom zakona, naredaba i propisa obuhvate život sam, sa ljudima, životinjama i mrtvim stvarima i da izmene i pomere sve oko sebe. Isponi izgled kasabe i navike i naravi živih ljudi od kolevke pa do groba a sve to rade mirno i bez mnogo reči, bez sile i izazivanja, tako da čovjek nema čemu da se odupre. Ako naiđe na nerazumevanje ili otpor, oni odmah zastanu, negdje se nevidljivo dogovore, promene samo pravac i način svog rada i opet izvedu ono što su naumili. Svaki posao koji počnu izgleda bezazlen, čak besmislen. Premeravaju neku ledinu, obeležavaju drveta po šumi, pregledaju nužnike i kanale, Zagledaju konjima i kravama u zube, ispituju mere i tegove, raspituju za bolesti u narodu, za broj i imena voćaka, za vrste ovasa ili peradi. Izgleda kao da se igraju, tako su nerazumljivi, nestvarni i neozbiljni u očima sveta svi ti njihovi poslovi. Pa onda se sve to što je vršeno sa toliko pažnje i revnosti potone negde kao da je propalo zauvek bez traga i glasa. Ali nekoliko mjeseci, često i godinu dana posle toga, kad se stvar već potpuno zaboravila u narodu, obelodani se odjednom smisao one naoko besmislene i odavno zaboravljene mere. Pozivaju se muktari pojedinih mahala u konak i saopštava im se nova naredba o seči šume, o suzbijanju tifusa, o načinu prodaje voća i slatkiša ili o marvenim pasošima. I tako sve dan i naredba i sa svakom naredbom ograničava se ili obavezuje u ponečen čovek pojedinac, a proširuje, zapliće, razgranjava život varoši ili sela i svih njihovih stanovnika zajedno. Ali u kućama, i to ne samo turskim, nego i srpskim, nije se ništa menjalo. Tu se živelo, radilo i zabavljalo po starom načinu. Hleb se mesio u naćama, kafa pekla u ođaku, rublje parilo u čabrovima i pralu u lukšiji, koja ženama nagrize i izranjavi prste. Tkao se i vezlo na stanovima i đerđefima. Stari običaji o slavama, praznicima i svadbama održavani su u potpunosti. O novim koje su stranci donosili samo se tu i tamo šaputalo i to kao nečem neverovatnom i dalekom. Ukratko, radilo se i živelo kao oduvek i kao što će se u većini kuća još i 15-20 godina posle okupacije raditi i živjeti ali zato se spolni izgled kasabe menjao vidno i brzo. I onaj isti svet koji u svojim kućama zadržao u svemu stari red i nije pomišljao da ga menja, mirio se uglavnom lako sa tim promjenama u varoši i primao ih posle kraćeg ili dužeg čuđenja i gunđanja. Naravno da je i tu, kao što uvek i suda biva u sličnim prilikama, nov život značio u stvari mešavinu starog i novog. Stara shvatanja i stare vrednosti sudarili su se sa novima, mešali među sobom ili živeli uporedo kao da čekaju ko će koga nadživjeti. Ljudi su računali na forinte i krajcare, ali isto tako i na groše i pare. Merili na aršin, na oke i dramove, ali i na metar, na kilograme i grame. Utvrđivali rokove za plaćanje i isporuke po novom kalendaru, ali još češće po starim navikama, o Đurđevu i o Mitrovdanu. Po prirodnom zakonu svet se odupirao svemu što je novo, ali nije u tome išao do kraja, jer je većini život uvek važniji i preči od oblika u kome se živi. Samo u izuzetnim pojedincima odigrala se dublja, istinska drama, borba između starog i novog. Za njih je način života bio nerazdvojno i bezuslovno vezan sa životom samim. Takav je čovjek bio i Šemsibeg Branković iz Crnče, jedan od najmućnijih i najuglednijih begova u Kasabi. On je imao šest sinova, od kojih su četvorica bila već oženjena. Njihove kuće su sačinjavale čitavo jedno malo naselje okruženo šljivicima i gajevima. Šemsibek je bio neosporni, čutljivi i strogi starešina te velike zajednice. Visok, pognut od godina, sa ogromnim, belim, zlatom vezenim kaukom na glavi, on samo petkom silazi u čašiju da klanja džumu u džamiji. Od prvog dana okupacije on se ne zaustavlja nigde u varoši, ne razgovara ni i ne gleda oko sebe. U Brankovića kuće ne smije da uđe ni jedan komadić nove nošnje ili obuće, ni nova alatka ili nova reč. Nijednom od sinova ne da ni u kakav posao koji u vezi sa novom vlasti, unučad ne pušta u školu. Od toga cela njihova zajednica trpi štetu. Među sinovima se osjeća nezadovoljstvo zbog starčeve tvrdoglavosti, ali niko ne sme i ne ume ni jednom reči, ni pogledom jednim da mu se usprotivi. Turci iz Čaršije, koji rade i mešaju se sa novim svetom, pozdravljaju Šemsi Bega kad prolazi kroz Čaršiju sa nemim poštovanjem u kome ima i straha, i divljenja, i nemirne savesti. Najstariji i najbolji Turci iz Varoši odlaze često u Crnču kao na neki hađiluk da posede i porazgovaraju sa Šemsi Begom. Tu su sastanci onih koji, rešeni da istraju u svom prkosu do kraja, nisu voljni ni pošto i ni u čemu da se poklone pred stvarnošću. To su u stvari duga sedenja, bez mnogo reči i bez stvarnih zaključaka. Šemsibeg sedi i puši na crvenoj srđadi, umotan i zakopčan leti kao i zimi, a gosti oko njega. Razgovor je obično o nekoj novoj, nerazumljivoj i mrskoj meri okupatorskih vlasti ili o turskom svetu koji se sve više prilagođava novom redu stvari. Svi oni osjećaju potrebu da pred ovim oporim i dostojanstvenim čovekom razastru svoje ogorčenja, svoje bojasni i nedoumice. I svaki razgovor završava pitanjima kuda ovo vodi i gdje će se zaustaviti. Ko su i šta hoće ovi stranci koji izgleda ne znaju šta je odmor i predah, ni mera i granica. Sa kakvim su sve planovima došli? Otkud im tolike potrebe? Kao da sve jedna niče iz druge i šta će im sve to i kakav je to nemir koji kao neko prokletstvo, neprestano goni i gura u sve nove poslove i preduzeća kojima se kraja ne vidi. A Šemsibik ih samo gleda i ponajviše ćuti. Lice mu je mrko, nešto je opaljeno suncem, nego što je iznutra tamni. Pogled tvrd, ali odsutan i izgubljen. Oči zamućene, a oko crnih zenica beličasto sivi krugovi kao u prestarelog orla. Velika usta bez vidljivih usnica, čvrsto stegnuta, polagano se miču kao da preturaju uvijek istu reč koja se ne izgovara. Pa ipak ljudi odlaze od njega sa osjećanjem i olakšanjem, ni utešeni, ni umireni, ali dirnuti i poneseni njegovim primjerom tvrde i beznadne nepopustljivosti. A kad Šemsibek dođe idućeg petka u čaršiju, čeka ga opet neka promjena na ljudima ili zgradama, koje prošlog petka nije bilo. Da ne bi morao da je gleda, on obara oči zemlji, ali tu, u sasušenom uličnom blatu, vidi tragove konjskih kopita i primećuje kako se, pored turskih, okruglih i punih konjskih ploča, sve češće javljaju savijene švapske potkovice sa oštrim šiljcima na krajevima. Tako mu i tu, u blatu na zemlji, pogled čita istu nemilosrednu osudu koju vidi svuda na licima i stvarima oko sebe, osudu vremena koje se ne da zaustaviti. Videći da se više ni sa očima nema kuda, Šemsi Beg je prestao da odlazi uopšte u čaršiju. Povukao se potpuno u svoju crnču i tu je sedeo kao čutljiv, ali strog i neumoljiv domaćin. Svima težak i sebi najteži. I dalje su ga posećivali stariji i ugledniji Turci iz Kasabe, kao neku živu svetinju. Među njima, naročito, Ali Hođa Mutevelić. A u trećoj godini okupacije umro je Šemsi Beg bez bolovanja. Presvisno je, ne izgovorivši nikad onu gorku reč koju je stalno valjao u staračkim ustima i ne stupivši više nogom u čašiju gdje je sve pošlo novim tragom. I zaista kasaba naglo menja izgled, jer stranci obaraju drveta, sade nova na drugim mestima, ispravljaju puteve, presecaju nove, kopaju kanale, zidaju javne zgrade. Za nekoliko prvih godina porušeni su u čaršiji i istureni dućani koji, pravo govoreći, nisu dotad nikome smetali. Namesto tih starinskih dućana sa drvenim čepencima sagrađeni su novi, tvrdo zidani, sa krovovima pokrivenim crepom ili limom i sa metalnim roletnama na vratima. Kao žrtva tih mera trebalo je da bude porušen i Ali Hođin dućan, ali se Hođa odlučno odupirao, parničio i na sve moguće načine izvlačio dok nije uspeo da njegov dućan ostane onakav je, kakav je i na mesto na kome je. Proširen je i uravnat pijac. Podignut je novi konak, velika zgrada u koju treba da se smeste sud i kotorska uprava. A već vojska je radila za svoj račun još brže i bezobzirnije nego civilne vlasti. Podizali su barake, krčili i sadili, menjali izgled čitavih brežuljaka. Stare kasabalije ne mogu da se snađu i načude. I upravo kad misle da je toj nerazumljivoj revnosti došao kraj, stranci otpočnu neki novi, još nerazumljiviji posao. A kasabalije zastaju i posmatraju te radove, ali ne kao što deca vole da gledaju radnje odraslih, nego naprotiv, kao što odrasli zastanu da za trenutak im zabavama. Jer tu stalnu potrebu stranaca da grade i razgrađuju, da kopaju i zidaju, podižu i preinačuju, tu tu njihovu težnju da predvide dejstvo prirodnih sila, da im izbegnu ili doskoče, to ovde niko ne razume i ne ceni. Naprotiv, sve balija naročito stariji ljudi, vide u tome nezdravu pojavu i ređav znak. I kad bi bilo po njima, Kasaba bi izgledala kao sve istošnjačke varošice. Što naprsne, bilo bi zakrpljeno, što se nagne poduprto. Ali pre toga i mimo toga, niko ne bi bez potrebe i sa planom i predviđanjem stvarao posao, dirao u temelje građevine i menjao bogom dani izgled varoši ali stranci su izvodili dalje svoje radove jedan za drugim, brzo, dosljedno, po nepoznatim i dobro spremljenim planovima na sve veće iznenađenje i čuđenje Kasabalija. Tako je za naš svijet potpuno neočekivano došao red i na rabatni i zapušteni karavan Seraj, koji je još i takav činio celinu sa mostom, isto kao i pre tri stotine godina. Istina, to što se zvalo Kameniti Han, bilo je već odavno potpuna ruševina. Vrata su bila istrujela one čipkaste rešetke od mekog kamena na prozorima polomljene. Krov je propao u unutrašnjost zgrade iz njega je rastao velik bagrem i gomila bezimenog žbunja i korova, ali su spolni zidovi bili još uvijek čitavi. Pravilni, skladni oni kod belog kamena stajao je uspravna. U očima svih kasabalija, od rođenja do smrti, to i nije bila obična ruševina, nego završetak mosta, sastavni deo kasabe kao i njihova rođena kuća, i nikad niko ni u snu nije pomislio da bi se moglo dirnuti u stari han i da bi na njemu trebalo ma šta menjati što vreme i priroda sama nisu već izmenili. Ali jednog dana je došao red i na to. Najprije su inženjeri dugo premerali oko ruševine, a onda su došli ratnici i nadničari i počeli da skidaju kamen po kamen i da plaše i razgone svakojake ptice i sitne zverke koje su se tu gnezdile. Ubrzo je zaravanak iznad pijaca, pored mosta, Ostao kus i ćelava, od Hana je postala rpa dobrog na gomilu složenog kamena. Za nešto više od godine dana, umjesto nekadašnjeg karavan seraja od velo kamena, podignuta je visoka glomazna kasarna na sprat, okrećena bledo plavom bojom, pokrivena sivim limom sa puškarnicima na uglovima. Na proširenom zaravanku vežbali su po vas dan vojnike koji su, uz gromku viku kaplara, mučenički stezali udove i padali licem u prašinu kao nesrećnici a uveče su sa mnogobrojnih prozora te ružne zgrade odjekivali glasovi nerazumljivih vojničkih pesama praćeni mund harmonikom. Sve dok prodoran glas vojničke trube ne bi svojom žalosnom melodijom, od koje su varoške psi zavijeli kao prema glavi, pogasio sve te zvukove i poslednje svetlosti na prozorima. Tako je nestalo lepe vezirove sadužbine i tako je kasarna, koju je narod, veran svojim navikama, prozvao kameniti han, otpočela svoj život na zaravanku pored mosta u potpunom neskladu sa svim što je okruživalo. Most je ostao sada potpuno izdvojen i sam. Istina Bog, i na mostu su se dešavale stvari u kojima su se stalne i nepromenljive navike domaćeg sveta sudarale sa novinama koje su tuđinci i njihov poredak donosili, a u tim sudarima je ono što je staro i domaće bilo redavno osuđeno na popuštanje i prilagođavanje. Ukoliko od našeg sveta zavisi, život na kapiji nastavio bi da teče bez promene. Primećivalo se samo da sada na kapiju dolaze i Srbi i Jevreji sve slobodnije, u sve većem broju i u svako doba dana, ne vodeći računa kao nekad o Turcima i njihovim navikama i pravima. Inače je sve išlo po starom. Preko dana su tu sedele pretrglije, poslovni ljudi koji presreću seljanke i kupuju vunu, perad ili jaja, a pored njih dokone badavađije koje se pomiču sa suncem sa jednog kraja kasabe na drugi. Predoće su izlazili ostali građani, ljudi od posla i rada, da tu porazgovaraju ili poćute malo, gledajući niz veliku zelenu reku obraslu rakitama i prošaranu peščanim sprudovima. A noć je bila za momke i bekrije. Njima se nikad, pa ni sada nije znala granica ni u vremenu zadržavanja, ni u postupcima. U tom noćnom delu života bilo je, bar za prvo vreme, promena i nesporazuma. Nova vlast je uvela i stalno osvetljenje varoši. Već prve godine postavljeni su u glavnim ulicama i po raskrsnicama, na zelenim direcima, fenjeri u kojima su gorele petrolijske lampe. Fenjer je čistio, punio i palio visoki Ferhat, jedan siromašak sa punom kućom dece, koji je dotad poslušivao u ućumatu, pucao uz ramazani sprangije i vršio slične poslove, bez stalne i sigurne plate. Tako je osvetljen most na nekoliko mesta pa i na kapiji. Direk za taj fenjer prikovan je za onu hrastovu gredu koja je ostala u zidu od nekadašnjih čardaka. Taj fenjer na kapiji imao je da izdrži dugu borbu sa meraklijskim navikama onih koji vole u mraku da pevaju, puše ili razgovaraju na kapiji, kao i sa razornim nagonima mladića u kojima se mešaju i sudaraju sevdah, čamotinja i rakija. Njih je dražila ta žmirkava svetlost i toliko puta su i fenjer i gasna lampa osvanuli polupani. Mnogo je globa i osuda palo zbog tog fenjera. Jedno vreme je naročit opštinski stražar čuvao tu svetlost. Tako su noćni posetioci kapije imali sada i živog svedoka, kojim je bio još neprijatniji od fenjera. Ali vreme je vršilo svoj uticaj i novi naraštaji su se s vremenom navikli i izmirili s tim da svojim noćnim osjećanjima puštaju maha pri slaboj svetlosti opštinskog fenjera, a da se ne bacaju svaki put na njega kamenom, štapom ili prvim tvrdim predmetom koji im dođe do ruke. To je bilo utoliko lakše što se u noćima sa mesečinom, kad je kapija bila naročito posećena, fenjeri nisu uopšte palili. Samo jedan put godišnje most je imao da podnese veliko osvetljenje. U predvečeri 18. augusta svake godine, o carevom rođendanu, Vlasti su kitile most vencima od lišća i redom mladih borova, a sa prvim mrakom planuli bi nizovi fenjera i sitnih svetlosti. Na stotine limenih kutija od vojničkih konzerva, ispunjenih lojem i stearinom, plamsali su u dugim redovima po ogradi mosta. One su osvetljavale povor mosta, dok su se njegovi krajevi, kao i stubovi na kojima počiva, gubili u tami, tako da je osvetljeni deo izgledao kao da lepti u prostoru ali svaka svetlost brzo dogori i svaka svečanost prođe. Već sutra dan most je opet bio ono što je. Samo je deci iz onoga naraštaja ostala u očima nova i neobična slika mosta pod kratkotrajnom igrom svetlosti, živa i upečatljiva, ali kratka i prolazna kao san. Pored stalnog osvetljenja, novi vlasti su zavele na kapiji i čistoću. Upravo naročit način čistoće koji je odgovarao njihovim shvatanjima. Kore od voća, Seme lubenica i ljuske od lešnjaka i oraha nisu sada ostajali danima po kamenim pločama dok ih kiša ne spere ili vetar ne odnese. Sve je to svakog jutra neo i čistio naročito opštinski čistač. I to na kraju nikoga nije mnogo smetalo, jer ljudi se pomire sa čistoćom i kad nije ponikla iz njihovih navika i potreba. Naravno pod uslovom da ne moraju oni lično da je održavaju. Bila je još jedna novina koju su doneli okupatorska vremena i novi ljudi. Na kapiju je počeo prvi put od kad ona postoji da dolazi ženski svet. Činovničke žene i kćeri, njihove služavke i dadilje zaustavljale su se tu u razgovoru ili dolazile o praznicima da sede zajedno sa svojim pratiocima vojnog ili civilnog reda. To nije bivalo često, ali je ipak kvarilo raspoloženje starijim ljudima koji su dolazili da tu nad vodom popuše u miru i tišini svoj čibuk, a zbunjivalo i uzbuđivalo mađe. Postojala je naravno oduvek izvesna veza između kapije i ženskog sveta u Kasabi, ali samo u toliko što su muškarci dolazili da devojkama koje prelaze most dovace poneku laskavu reč ili da svoje zanose jade i sporove zbog žena izraze, rasprave ili odboluju tu na kapiji. Mnogi je samac tu presedeo sate i dane u tihom pevanju samo za svoju dušu, ili u duvanskom dimu, ili prosto u nemom posmatanju brze vode, plaćajući tako svoj arač tome zanosu kome svi dugujemo i od koga malo ko može da se otme. Mnogi je suparnički sukob među mladićima tu raspravljen i izglađen, mnoga ljubavna sletka smišljena. Mnogo je o ženama i ljubavi govoreno ili maštano, mnoga strast se rodila i mnoga ugašena. Svega toga je bilo, ali žene u svom liku nisu se nikad zadržavale ni sedele na kapiji, ni hrišćanske, ni pogotovo muslimanske. Sad se to promenilo. Praznikom i nedeljom vidjeli su se na kapiji kuvarice, stegnute u pasu, crvene u licu, sa prekipelim salom iznad i ispod midera od koga im dah staje. Sa njima su njihovi narednici u iščetkanim uniformama, sa bleštavim metalnim dugmetima, sa crvenim gajtenima i šicarskim pompima na grudima a radnim danom, predveče, išetaju činovnici i oficiri sa svojim ženama, zaustavljaju se na kapiji, razgovaraju na svom nerazumljivom jeziku, smeju se glasno i kreću slobodno. Te dokone, slobodne i nasmejane žene bole su oči svima, nekom manje, nekom više. Svet se čudio i snebivao jedno vreme, a zatim je počeo da se navikava na to, kao što se navikao na tolike druge novine, iako ih nije primao. Uopšte, Može se reći da su sve te promjene na mostu bile neznatne, površne i kratkotrajne. Mnogobrojne i zamašne promjene u duhovima i navikama građana i spoljnom izgledu varoši kao da su prolazile mimo mosta, ne dodirujući ga. Izgledalo je kao da će Beli, drevni most, koji je preturio preko sebe tri veka bez traga i ožiljka, ostati i pod novim carem nepromenjen i odoleti i ovoj poplavi novina i promjena, kao što je uvijek odolevao i najvećim povodnjima, iz razbesnelih masa mutne vode, koje bi ga preplavile, iskrsavao nedirnut i beo kao preporođen. Tako je sada život na kapiji bio još življi i šareniji. Sada se po vas dan i u još neko doba noći smenjivo na kapiji sav taj mnogobrojni i šareni svet, naši i strani, mladi i stari. Svi su oni bili zabavljeni sami sobom i zaokupljeni samo mislima, čeifovima ili strastima koje su ih dovele na kapiju. Zato i nisu obraćali pažnju na prolaznike koji su, vođeni drugim mislima i svojim brigama, prezali most oborene glave ili odsutna pogleda, ne gledajući ni levo ni desno i ne obazirući se na one koji sede na kapiji. Među takve prolaznike svakako je spadao i gazda Milan Glasinčanin sa okolišta. Visok, mršav, bledi, pogod čovek. Celo mu telo izgleda prozračno i bez težine, a ne olovnim stopama. Stoga se u hodu klati i povija kao ripida u dečjim rukama na litiji. Kosa i brkovi sedi kao starca, oči oborene. Takav, on sad prolazi ovuda korakom mesečara. Ne primećuje da se išta na i u svetu izmenjilo i sam gotovo neprimećen od sveta koji dolazi ovamo, da sedi, mašta, peva, trguje, razgovara ili dangubi. Stariji ga zaboravljaju, mladež ga se ne seća, stranci ga ne poznaju. A ipak, njegova je sudbina u tesnoj vezi sa kapijom, sudeći bar po onom što se o njemu još pre desetak, dvanaest godina govorilo ili šaputalo u kasabi. Milanov otac, gazda Nikola Glasinčanin, doselio se u kasabu nekako u vreme kad je buna u Srbiji bila u najvećem jeku. Kupio je lepo imanje na okolištima. Stalno se održavalo mišljenje da je on odnekud pobjegao sa teškim, ali ne dobro stečenim parama. Niko zato nije imao dokaza i svak je tu stvar samo upola verovao. Ali niko je nije potpuno odvijao. Dva put se ženio, ali mu se nije dalo u deci. Podigao je samo svoga sina Milana i njemu je ostavio sve što je imao javno i skrovito. I Milan je imao sina jedinca, Petra. I manje bi mu doteklo i preteklo da nije imao jednu, jedinu, ali svemoćnu strast, kocku. Pravi Kasabalija nije po prirodi kockar. Kao što smo vidjeli, njihove strasti su druge i drugačije. Neumerena ljubav prema ženama, sklonost ka piću, pesmi, skitnji ili dokonom maštanju pored rodne reke. A čovjekova sposobnost je ograničena u svemu, pa i u tome. Stoga se strasti u njemu sukobljavaju, potiskuju i često potpuno isključuju jedna drugo. To ne znači da u Kasabi nije bilo ljudi odanih i tom poroku, ali je stvarni broj kockara bio važda malen, u poređenju sa drugim varošima i u većini slučajeva to su bili stranci ili doseljenici. Svakako, Milan Glasinčanin je bio jedan od njih. Od najranije mladosti on se sav predao kocki. Kad ne bi u Kasabi našao društvo koje mu treba sa igru, odlazio je čak u drugi kadiluk, odakle se vraćao ili pun para kao trgovac vašara ili praznih džepova, bez sata i lanca, bez duvanske kutije i prstena, ali u svakom slučaju bled i neispavan kao da je bolovao. Inače, njegov redovno mesto bio je Usta Mujića Han na dnu Višegradske čaršije. Tu ima uska sobica bez prozora u kojoj i danju i noću gori sveća i u kojoj se uvek nađu tri četiri čovjeka kojima je kocka preča od svega. Tu, zatvoreni, u duvanskom dimu i u stajalom vazduhu, zakrvavljenih očiju, suvih usta i drhtavih ruku, oni sastave često dan i noć, služeći svoje strasti kao mučenici. U tom subičku je Milan proveo dobar deo svoje mladosti i ostavio dobar deo svoje snage i svog imetka. Nije mu bilo mnogo više od 30 godina kad se sa njim desila nagla i za većinu sveta neobjašnjiva promjena, koja ga je zauvek izlečila od njegove teške strasti, ali u isto vrijeme izmenila njegov život i potpuno ga preobrazila. Jedne jeseni, imao tada oko 14 godina, naišao u Han neki stranac. Ni star, ni mlad, ni ružan, ni lep, srednjih godina i srednjeg stasa, čutljiv, a osmejkuje se samo očima. Poslovan čovjek koji je sav usredsređen na stvar zbog koje je došao. Zanoćio tu i sa sumnakom naišao u onaj sobičak u kome su još od posle podne bili zatvoreni kockari. Primili su ga s nepoverenjem, ali se držao tako tiho i skromno da nisu ni primetili kad je on počeo da stavlja omanje uloge na kartu. Više je gubio no dobivao, mrštio se zbunjeno i nesigurnom rukom vadio srebrni novac iz unutrašnjih džepova. Pošto je izgubio dosta, morali su da mu daju karte da i on podeli. Delio je najpre sporo i oprezno, pa zatim sve življe i slobodnije. Igrao je bez uzbuđenja, ali smelo i do kraja. Gomila srebrnog novca rasla je pred njim. Igrači počeše da izostaju. Jedan ponudi zlatan lanac na kartu, ali stranac to hladno odbi, izjavljujući da samo u novac igra. Oko jacije igra se prekide, jer niko nije više imao gotovog novca pri sebi. Milan Glasinčanin je bio poslednji ali najposle i on se morao povući. Stranac se uštivo oprostio i otišao u svoju sobu. Sutra dan se igralo ponovo. I opet je stranac na izmence gubio i dobivao, uvek više dobivajući nego gubeći, tako da su i opet kasabalije ostale bez gotovine. Gledali su mu na ruke i u rukave, posmatrali ga sa svih strana, donosili nove karte i menjali mesta na seći, ali se ništa nije pomoglo. Igrali su prostu i zloglasnu igru Otuzbir, 31, koju su svi poznavali od detinjstva, ali način strančevog igranja nisu mogli da uhvate. Čas je vukao na 29, pa i na 30, a čas je ostajao na 25. Primao je svaki ulog, najmanji kao i najveći. Prelazio je preko sitnih nepravilnosti pojedinih igrača kao da ih ne primećuje, ali je već je otklanjao hladno i bez mnogo reći. Milana Glasinčanina je mučilo i dražilo prisustvo ovog stranca u Hanu. Tih dana se inače osjećao loman i grozničar. Zaricao se da neće više igrati, pa opet je dolazio i gubio sve do poslednje pare i vraćao se kući pun jeda i srama. Četvrte ili pete večeri pođe mu za rukom da savlada i ostane kod kuće. Pio je pripremio novac i obukao se, ali ipak ostade pri prvoj odluci. Glava mu je bila teška i duh nemiran. Večero je brzo nadvoje natroje i ne znajući šta jede. Posle je nekoliko puta izlazio pred kuću, pušio, šetao i posmatrao dole pod sobom zamrlu kasabu u svetlo jesenjoj noći. Šetajući tako dugo, ugleda odjetnom nejasan lik kako ide drumom, skreće i zastaje pored njegove ograde. Dobroveče komšija, liknu nepoznati. Po glasu poznade. Bio je stranac iz Hana. Čovjek je očigledno došao zbog njega i želeo da razgovara. Milan se primača ogradi. Ti ne dođe večeras u Han, Pitao je stranac mirno i hladno kao uzgred. Nisam nešto oran danas, tamo su ostali igrači. Nema više nikoga. Svi se razišli prije vremena, nego ajde da okrenemo nas dvojica. Dockan je vogameja i nema se gde. Sješćemo dolje na kapiju. Sad će mjesec izgrijati. Ama nije mu vrijeme. Brani se Milan, a usta mu došla kao drvena i reči kao tuđe. Stranac je stajao dalje i čekao, kao da i ne pomišlja da bi moglo biti drugačije nego što on kaže. I zaista, Milan otključa vratnice na bašti i krenu za čovekom, iako se i rečima, i mislima, i posljednjim naporima volja otimao toj tihoj sili koja ga je vukla, a koje se nije mogao oteti, ma koliko da ga je vređala i izazivala u njemu otpor i odvratnost prema strancu. Spustiše se brzo iz okolišta. Krupan i već načet mjesec zaista se digao iza Staniševica. Most je izgledao beskrajan i nestvaran, jer mu se krajevi gube u mlečnoj magli, a stubovi pri dnu tonu u tami. Jedna strana svakog stuba i luka jarko je osvetljena, a druga u potpunoj senci. Te obasjene i tamne površine lome se i seku u oštrim crtama, tako da ceo most liči na čudnu arabesku nastalu u trenutnoj igri svetlosti i mraka. Na kapiji nije bilo žive duše. Sedoše. Stranac izvadi karte. Milan zausti još jednom da kaže kako je nezgodno, kako se ne razabiru dobro karte i ne raspoznaje novac, ali stranac se nije više obazirao na njega. Otpoče igra. početka su još i govorili poneku reč, ali kako je igra rasla, zaćutaše potpuno. Samo savijaju cigare i pale jedno od drugo. Karte pređeše nekoliko puta iz jednih ruku u druge, ali se na kraju više kod stranca. Novac je bezglasno padao na kamen po kome se hvatala tanka rosa. Nastupio je onaj trenutak koji je Milan dobro poznavao, kad stranac vuče na 29 dvojku i na 30 keca. Njemu se steglo grlo potpuno i zamaglio pogled. A strančevo lice na još mirnije nego obično. Za nepun sat Milan je ostao bez novca. E, stranac mu je predložio da ode do kuće i uzme, a on će ga pratiti. Otišli su i vratili se i nastavili igru. Milan je igrao kao nemi slijep. mišto je pogađao kartu i znakovima kazivao šta hoće. Uopšte, kao da su karte između njih dvojice postale sporedne i samo kao povod za očajničko rvanje bez predaha. Kad je opet ostao bez novca, stranac mu je naredio da ide kuće i donese, a on je ostao na kapi i pušeći. Nije smatrao za potrebno da ga prati, jer više nije moglo ni biti pomisli da bi Milan mogao ne poslušati ili prevariti i ostati kod kuće. I Milan je poslušao, bez pogovora otišao i pokorno se vratio. Tada se sreća naglo okrenula. Milan je povratio gubitak. Od uzbuđenja mu se još više stegao onaj čvor u grlu. Stranac je stao da podvostručava ulog, pa utrostručava. Igra je bivala sve brže i sve oštrija. Između njih je siktala karta i tkala para u srebru i zlatu. Obojica su čutali. Milan je samo uzbuđeno disao, znojeći se i hladeći, na izmence, u blagoj noći, na mesečini. Igrao je, delio i pokrivao, ali nešto mu se igra, nego što mora. Osjećao je da mu ovaj stranac izvlači ne samo novac, dukat po dukat, nego i srž iz kostiju i krv iz damara, kad po kad, i da ga napuštaju snaga i volja sa svakim novim gubitkom. S vremena na vreme bi pogledao ispod oka svog protivnika u igri. Očekivao je da će ugledati satansko lice sa iskeženim zubima i sa očima kao žeravica. Ali naprotiv, pred njim je stalno stajao strančev, običan lik, sa napregnutim izrazom čovjeka koji radi svoj svakidašnji posao, koji žuri da svrši što je započeo i kome se i samom nije lako ni prijatno. Ubrzo Milan je opet izgubio svu gotovinu. Tada stranac predloži da igraju za male pa za zemlju i imanje. Četiri zdrave mađarije mećem, a ti Dorata sa sedlom, ili ti pravo? Jeste. Tako je otišao Dorat, a za njim još dva tovarna konja, pa krave i teod. Kao brižan i pribran trgovac, stranac je nabrajao sve po imenu stoku iz Milanove štale i tačno procenjivao svaku glavu, kao da je rođen i odrastao u toj kući. Evo jedanaest dukata za onu tvoju njivu zvanu Salkuša. Ili riječ? Riječ stranac je delio. U pet karata Milan je imao svega 28. Još? Pitao je mirno stranac. Još jedno. Izgovori Milan jedva čujnim šapatom i samo krv pojori ka srcu. Stranac mirno okrenu kartu. Bila je dvojka, spasonosna karta. Milan ravnodušno procedi kroz zube dosta. Grčevito je stezao i krio karte. Trudio se da licu da što ravnodušniji izraz kako protivnik ne bi pogodio na koliko je on stao. Tada stranac poče da izlači za sebe otvoreno. Kad je došao na 27, on zastade, pogleda mirno Milana u oči, ali on obori pogled. Stranac okrenu još jednu kartu. Bila je dvojka. Uzdahnu kratko i jedva čujno. Izgledalo je da će stati na 29. I Milanu poče već da se vraća krv u glavu u predosećanju pobedničke radosti ali tada se stranac trgnu. Isturi jače grudni koš i zabaci glavu da mu na mesečini blesnoše čelo i oči i okrenu još jednu kartu. Opet dvojka. Izgledalo je nevjerovatno da tri dvojke iziđu gotovo jedna za drugom, pa ipak je bilo tako. Na toj karti Milan ugleda svoju njivu, onako poranu i podrljanu kako je u proleće kad je najlepša. Zakovitlaše se brazde oko njega kao u nesestici, ali ga strančev mirni glas dozva sebi. Otu zbir, njiva je moja. Došli su na redi druge njive, pa obe kuće, pa hrastov gaj u osojnici. U proceni su se redovno slagali. Ponekad bi Milan dobio i prigrabio dukate. Nada bi blesnula kao zlato, ali posle dve, tri nesečne ruke on je ostajao bez novca i ulagao opet imanje. Kad je igra kao bujica sve odnela, Oba igrača zastudoše za trenutak, ne da predahnu, jer toga su se obojica izgleda bojala, nego da razmisle u što bi mogli dalje da igraju. Stranac je bio sabran, sa izgledom brižnog poslanika koji se odmara posle prve polovine posla, ali kome se žuri da pređe na drugu. Milan je ukočen, samo studenio. Srce mu bije u ušima i kameno sedište pod njim raste i tone. Tada stranac progovori onim svojim jednoličnim, dosadnim glasom malo kroz nos. Znaš šta je, prijatelju? Da okrenemo još jednom, ali sve za sve. Ja dajem sve što sam večeras dobio, a ti život. Ako dobiješ, sve je opet tvoje kao što je bilo, pare, mal i zemlja. Ako izgubiš, ti skači kapije u drinu. I to je govorio isto onako suvo i poslovno kao i sve ostalo, kao da se radi o najobičnijoj pogodbi između dvojice kockara ogrezlih u igri. Ovo je došlo da se duša gubi ili spasava, pomisli Milan, i učini napor da se digne, da se otme tome nerazumljivom vrtlogu koji je sve odneo pa sada, evo vuče i njega neodoljivom snagom u sebe, ali ga čovjek jednim jedinim pogledom vrati na njegovo mesto. I kao da igraju u hanu, s ulogom od tri četiri groša, on pognu glavu i pruži ruku presekoše obojica. U stranca je četvorka, a u Milana desetka. Na njemu je bilo da podeli. To ga ispuni nadom. Delio je, a stranac je tražio sve nove karte. Još, još, još. Pet karata je izvukao čovjek i tek onda rekao dosta. Sad je vukao Milan. Kad je došao do 28, zastao je jedan tren oka pogledao skupljene karte strančeve i njegovo zagonetno lice. Ni naslutiti se nije moglo nikoliko je stao, ali je bilo vrlo verovatno da ima više od 28. Prvo, jer on večeras na niskim bravima ne ostaje, i drugo, jer ima pet karata. I sabravši posljednju snagu, Milan okrenu još jednu kartu. Bila je četvorka. Dakle, 32 i tropa. Gledao je, ali nije mogao očima da veruje. Izgledalo mu je nemoguće da se tako sve odjednom gubi. Od noćnih prsta do temena nešto vatreno i šumno prostruji kroz njega. Sve mu odjednom postade jasno. I šta je vrednost života? I šta je čovek? I šta njegova prokleta i neobjašnjiva strast i da se igra sa svojim i sa tuđim? Sa samim sobom i sa svim oko sebe. Sve je jasno i belodano, kao da je svanulo i kao da je sanjao da je igrao i izgubio ali sve je u isto vreme istinito, neopozivo i nepopravljivo. Htede nešto da zausti, da jaukne, da pozove nekog u pomoć, bar uzdahom jednim, ali nije nalazio ni toliko snage u sebi. Pored njega stranac je čekao. I tada odjetnom zakukuri kapetao negde na obali, tanko i glasovito, jednom, pa odmah i drugi put. Bio je tako blizu da se čulo kako lupa krilima. U isti mah poleteše rasturene karte, kao na vetru. Prosu se i rasturi novac. Zaljulja se cela kapija iz temelja. Milan zatvori oči od straha i pomisli da je došao posljednji čas. Kad je ponovo otvorio oči, video je da je sam. Njegov protivnik u igri prsno je kao mehur od sapunice i sa njim je nestalo i karata, i novca, i kamene ploče. Krnji mesec, naranđaste boje, plivao je u dnu vidika. Dizao se prohladan vetar. Šum vode u dubini postao je glasniji. Milan je opipao pažljivo kamen na kome sedi, nastojeći da se pribere i razazna gde je i šta je to sa njim. Zatim se teško digao i, kao na tuđim nogama, krenuo kući na okolišta. Ječeći i posrećući, jedva je stigao do pred kuću, tu je pao kao ranjenik, udarivši tu po čelom o vrata. Probuđeni ukućeni su ga uneli u postelju. Dva meseca je ležao u groznici u bunilu. Mislili su da neće moći ostati. Pop Nikola je dolazio i svašta mu masla. Pa ipak je došao sebi i pridigao se, ali kao drugi čovek. To je sada bio starac pre vremena i osobenja koji živi povučeno, govori malo i ne druži se s ljudima više nego što mora na licu, koje ne poznaje osmejka, stalan izraz bolne, napregnute pažnje. Gleda samo svoju kuću i ide za svojim poslom, kao da nikad nije znao ni za društvo, ni za karte. Još dok je bolovao, ispričao je pop Nikoli sve što mu se desilo one noći na kapiji, a docnije je kazao stvari još dvojici dobrih prijatelja, jer je osjećao da sa tom tajnom na duši ne bi mogao živjeti. Svet je nešto načuo i kao da je malo ono što je uistinu bilo, još nadodao i iskitio celu priču, a zatim je, kao što svet obično radi, skrenuo pažnju na drugu nečiju sudbinu i zaboravio Milana i njegov doživljaj. Tako ovo što je ostalo od nekadašnjeg Milana Glasinčanina živi, radi i kreće se među kasabalijama. Mlađi naraštaj ga zna samo ovako kakav je sada i ne sluti da je ikad bio drugačiji. I on sam kao da je sve zaboravio i kad, silazeći od kuće u Kasabu, prelazi most teškim i sporim korakom mesečara, on prolazi mimo kapije bez najmanjeg uzbuđenja, čak i bez sećanja. Ne dolazi mu ni u pamet da bi ta sofa sa belim kamenim sedištima i bezvržnim svetom mogla imati neke veze sa onim strašnim mestom, negde na kraj zemlje, na kome je on jedne noći igrao svoju poslednju igru, stavljajući na varljivu kartu sve što ima, i sebe sama, i svoj život na oba dva sveta. Uopšte, Milan se često pitao da li ceo onaj noćni doživljaj na kapi nije bio samo san koji je on snivao dok je ležao nesvešćen pred kućnim vratima, samo posljedica, a ne uzrok njegove bolesti. Pravo govoreći, i pop Nikola i ona dvojica prijatelja kojima se poverio, bili su više skloni da celu Milanovu priču smatraju tlapnjom, maštanijom, koja mu se prividela u groznici. Jer, u stvari, niko od njih ne veruje da đavo igra oto zbir i izvodi na kapiju onoga koga hoće da upropasti. Ali naši su doživljaji često tako zamršeni i teški da nije čudo što ih ljudi pravdaju učešćem samog satane, nastojeći tako da ih objasne ili bar učine lakše podnošljivim. Sad, kako bilo da bilo, sa đavolom ili bez njegove pomoći, na snu ili u istini, sigurno je da se Milan Glasinčanin, pošto je preko noći izgubio zdravlje i mladost i silan novac, kao čudom oslobodio zauvek svoje strasti. I ne samo to. Na priču Milana Glasinčanina nadovezuje se priča o još jednoj drugoj sudbini, a njen konac polazi od kapije. Sutra dan posla one noći kada je Milan Glasinčanin u snu ili najavi igrao strašnu i posljednju igru na kapiji, samo je sunčan jesenji dan. Bila je subota. Kao uvek subotom, na kapiji su se iskupljali višegradski jevreji, trgovci sa muškom decom. Dokoni svečani, u atlasli čakširama i čohaliđama danima, sa zagasito crvenim plitkim fesovima na glavi, oni su strogo svetkovali dan gospodni šetajući pored reke kao da nekog traže u njoj. Ali najviše su sedeli na kapi, vodili glasne i žive razgovore na španskom jeziku, izgovarajući samo psovke srpski. Među prvima je toga jutra stigao na kapiju Bukus Gaon, najstariji sin pobožnog, čestitog i siromašnog berberina Avrama Gaona. Bilo mu je 16 godina, a još nije bio našao stalan posao, nije određeno zvanje. Mladić je, mimo sve Gaone, imao neki lud veter u glavi, koji mu nikako nije dao da se urazumi i smiri na jednom zanatu i koji ga je gonio da svuda i u svemu traži nešto više i lepše za sebe. Kad je hteo da sedne, pogledao je da li je čisto kameno sedište. Tako je u sastavu između dve ploče ugledao tanku prugu žuta sjaja. To je bio blesak zlata, tako drag ljudskim očima. Pogledao je bolje. Nije moglo biti sumnje. Tu je zapao od neku dukat. Mladi se okrenuo oko sebe, gledajući da li ga kone posmatra i tražeći nešto čime bi mogao iščačkati dukat koji mu se osmehivao iz kamenog šipila ali odmah se seti da je subota i da bi bilo zazor i grehota ma kakav posao raditi. Uzbuđen i zbunjen, seo je na to mesto i nije se dizao za njega sve do podne. A kad je bilo vreme ručku i kad su se svi jevreje, stari i mladi, razišli kućama, on je našao deblju ječmenu slamku i zaboravljajući greh i praznik, oprezno izgurao dukat između ploča. Bila je zdrava mađarija, tanka i gotovo bez težine kao sitan, suv list zadocnio je na ručak. I kad je seo na oskudnu sofru za kojom je bilo njih trinestora, jedanestora dece i otac i majka, nije ni slušao kako ga otac grdi i naziva dangubom i neradnikom koji ni na gotov ručak ne može na vreme da stigne. U ušima mu je šumelo i pred očima bleštalo. Pred njim su se otvarali dani neslućene raskoši o koje je uvek maštao. Činilo mu se da u džepu nosi sunce. Sa tim dukatom Bukus je bez mnogo razmišljanja otišao sutra u Ustamujića Han. Uvukao se u onaj sobičak gdje se gotovo u svako doba dana i noći okreće karte. O tome je uvek snivao, ali nikad nije imao toliko novca da bi smeo da uđe i okuša sreću. Sad je mogao da ostvari taj san. Tu je proveo nekoliko bolnih i uzbudljivih sati. Najprije su ga svi dočekali sa prezirom i nepoverenjem. Kad su vidjeli da menja Mađariju, Pomislili su odmah da je pokrao nekoga, ali su pristali da prime i njegov ulog. Jer kad bi igrači ispitivali poreklo svačijeg novca, ne bi se igra mogla nikad ni sastaviti. Ali tada je nastala za početnika nova muka. Kad bi dobivao, udarala mu je krv u glavu i pogled mu se maglio od znoja i vreline. A kad bi naišao veći gubitak, činilo mu se da mu dah staje i srce zamire ali posle svih tih muka od kojih je svaka izgledala kao bezizazna, te večer je ipak izašao iz hana sa četiri dukata u džepu. Pa iako je od ozbuđenja bio sav slomljeni u groznici, kao da su ga vatrenim prućom šibali, išao je uspravno i gordo. Pred užarenim pogledom otvarali su mu se daleki i sjajni vidici koji su zasenjivali njegovu porodičnu bedu i brisali cijelu ovu kasabu iz temelja. Išao je kao pijen svečanim konakom. Prvi put u životu osjeća je ne samo blesak i zvuk, nego i težinu zlata. Još te iste noći Bukus je, iako mladi zelen, postao skitnice i kockar od zanata i napustio roditeljsku kuću. Stari Gaon je kopneo od sramote i žalosti za prvencem sinom, a sva jevrejska opština je osjećala tu nesreću kao svoju. Posle je napustio Kasabu i otišao u svet sa svojom zlom kockarskom sudbinom. I nikad se više evo ima 14 godina, nije čula o njemu. To je od njega učinio, kaže se, djavolji dukat koji je našao na kapiji i iščačkao ga u subotni dan. Nastupila je četvrta godina okupacije. Izgledalo je kao da se sve prilično smirilo i uhodalo. Ako se i ne vraća nepovratna slatka tišina turskih vremena, ono bar počinje da se ustaljuje red po novim shvatanjima. Ali tada se ponovo uzmuti u zemlji da stiže nova vojska u Kasabu i opet se pojavi straža na kapi Do toga je došlo na ovaj način. Nova vlast je te godine počela sa regrutacijom u Bosni i Hercegovini. To je izazvalo živu uzbunu u narodu, naročito među Turcima. Oni su pre 50 godina, kad je sultan uveo prvi nizam, redovnu vojsku na evropski način odevenu, vežbanu i opremljenu, digli bunu i vodili čitave male, ali krvave ratove jer nisu htjeli da obuku kaursko odelo i meću na sebe kajše koji su se ukrštali na grudima i tako stvarali mrski simbol krsta. A sad su morali da obuku to isto omraženo tijesno odijelo i to još u službi tuđeg cara druge vere. Još odmah prve godine posla okupacije, kad su vlasti počele da vrše numerisanje domova i popis stanovništva, kod turskog sveta su te mere izazvale nepoverenje i probudile neodređene, ali duboke bojazni kao i uvek u takvim prilikama, najugledniji, i najučeniji među kasabalijskim Turcima, sastali su se tada neprimetno da se dogovore o značenju tih mera i držanju koje treba prema njima zauzeti. Jednog majskog dana našli su se na kapiji, kao slučajno, ti prvi ljudi i zauzeli sva mesta na sofi. Pijući mirno kafu i gledajući predase, oni su gotovo šapatom govorili o novim, sumnjivim merama vlasti. Svi su bili nezadovoljni zbog tih novih mera. One su po svojoj prirodi bile protivne svim njihovim shvatanjima i navikama, jer je svaki od njih osjećao kao izlišno i nerazumljivo poniženje to mešanje vlasti u njegove lične stvari i njegov porodični život. Ali niko nije znao da protumači pravi smisao tog popisa, ni da kaže na koji način bi mu se trebalo dupreti. Među njima je sedeo i Alihođa, koji je inače redko dolazio na kapiju, jer ga uvek bolno zasrbi desno uho kad samo ugleda one kamenite basamake koji vode na sofu. Višegradski moderis Husein Aga, čovjek književan ne pričalo, tumačio je, kao najpozvaniji, šta bi moglo da znači ovo obeležavanje kuća brojevima i popis dece i odraslih. To je kaurski običaj, kako mi se čini, oduvijek. Ima 30 godina, ako nema i više, bio je u travniku vezir Tahir Paša Stambolija. Bio je potročenjak, ali neiskreni munafik. Ostao je u duši vlah, ko što i bio. Pričali su da je pored sebe imao zvonce, pa kad zove koga od mamaka, onda kuca u ono zvonce ko vlaški pop, sve dok se ona i ne odazove. E, ta je Tahir Paša prvi stao da broji kuće po travniku i da na svaku udara tahtu sa brojem. Zato su ga i prozvali Tahtar. Ali narod se pobuni pa pokupi sve one tahte sa kuća, snese ih na jedno mjesto i zapali. Krv je htjela zbog toga da padne. Ali srećom to se čulo u Stambulu, te ga digoše sa Bosne. Trag mu se zameo. E sad, ovo je nešto na tu ruku. Hoćeš, vabo da ima tefter od svega, pa i od naših glava. Svi su gledali predase slušajući moderisa, koji je bio poznat po tome što je više voleo da nadugačko priča tuđa sećanja, nego da jasno i kratko kaže svoje mišljenje onome što se danas dešava. Kao i uvek, ali hođa prvi izgubni strpljenje. Nije ovo švabi u vjeri, se Fendija, nego u računu. Ne igraju se oni i ne dangube ni kad spavaju, nego gledaju svoj posao. To se sada još ne vidi, ali će se vidjeti za koji mjesec ili godinu. Jer pravo je govorio Rahmetli Šemsibek Branković. Švapski su lagumi na dugu fitilju. Ovo brojenje kuća i ljudi, kako je hesapim ili mu treba za neki nov namet ili misli da kupi ljude na kuluk ili na vojsku a more biti i za jedno i za drugo. I ako mene pitate šta treba da činimo, ja ovako mislim. Da dižemo odmah bunu, mi za to vojska nismo. To i Bog vidi i ljudi znaju. Ali ne moramo ni da poslušamo sve što nam se naređuje. Niko ne treba ni da pamti njihove brojeve, ni da kazuje godine, pa neka oni pogađaju kad se ko rodio. A ako baš zabrazde, dirnu u čeljad u obraz, da ne damo i da se branimo pa šta nam od Boga suđeno bude? Još su dugo razgovarali o tim neprijatnim merama vlasti, ali uglavnom je ostalo na onome što je Ali Hođa rekao, na pasivnom otporu. Ljudi su krili godine ili davali pogrešne podatke, izvinjavajući se svojom nepismenošću. A već za žene nije smeo niko ni da pita, jer bi to smatrali krvavom uvredom. Table sa kućnim brojevima prikivali su pored svih uputstava i pretnja vlasti, na nevidljivim mestima ili na opačke. Ili bi odmah krećili kuću i, kao slučajno, krećom premazali i kućni broj. Videći da je otpor dubok i iskren, iako prikriven, vlasti su gledale kroz prste, izbjegavale strogu primjenu zakona sa svim posljedicama i sukobe koji bi u tom slučaju neminovno nastali. Prošli su od toga vremena dve godine. Ona uznemirenost oko popisa već se bila i zaboravila, kad zaista otpoče regrutovanje mladića, bez razlike na veru i stalež. U istočnoj Hercegovini izbio je tada otvoren ustanak u kom su ovoga puta učestvovali pored Turaka i Srbi. Vođi pobunjenog naroda tražili su veze sa inostranstvom, naročito sa Turskom, tvrdeći da je okupatorska vlast prekoračila ovlašćenja koja su joj dana na Berlinskom kongresu i da nema prava da vrši regrutaciju u okupiranim oblastima koje su još pod turskim suverenitetom. U Bosni nije bilo organizovanog otpora, ali preko Foče i Goražda ustanak je dopirao do u blizinu Višegradskog kotara. Pojedini odmetnici ili manji ostaci razbijenih odreda nastojali su da se sklone u Sanđak ili u Srbiju, prelazeći preko Višegradskog mosta. Kao uvek u ovakvim prilikama, pored ustanka, počela je da cveta i hajdučija. Tada se, posle toliko godina, ustali opet straža na kapi. Iako je bila zima i zapao dubog sneg, na kapiji su danju i noću stražarila dva žandarma. Oni su zaustavljali nepoznate i sumnjive prolaznike, ispitivali ih i pregledali. Već posle dve nedelje u Kosabo je stigao odred Štrajfkora i smenio žandarme na kapiji. Štrajf Korps je organizovan čim je ustanak u Hercegovini počeo da uzima ozbiljnije razmere. To su bili borbeni i pokretni odredi, izabrani i opremljeni za akciju na teškom terenu, sastavljeni od dobro plaćenih dobrovoljaca. U njima je bilo ljudi koji su došli kao vojnici prvog poziva sa okupacijalnim trupama, pa nisu htjeli da se vraćaju, nego ostali da služe u štrajfkoru. Bilo je takvih koji su iz žandarmerije prekomandovani novom pokretnom odredu. I na kraju bio je izestan broj domaćih ljudi koji su služili kao poverenici i kalauzi. Cijele te zime, koja nije bila ni laka ni kratka, straža od dvojice štrajfkora čuvala je kapiju. Obično je bio jedan stranac i jedan domaći. Oni nisu sagradili čardak, kao Turci nekad, za Karadžorđeve bune u Srbiji. Nije bilo ni ubijanja, ni sečenja glava. Pa ipak je i ovoga puta, kao uvijek kad se kapija zatvori, bilo neobičnih događaja koji su ostavili traga u kasabi, jer teška vremena ne mogu proći bez nečije nesreće. Među štrajfkorima koji su se smenjivali na kapi bio jedan mlad čovjek. Rus iz istočne Galicije, po imenu Gregor Fedun. Taj mladić u 23. godini bio je džinovskog rasta i detinje duše, snažan kao medved i stidljiv kao devojka. Bio je na osluženju roka kad je njegov puk upućen u Bosnu. Učestvovao je u bojevima kod Maglaja i na Glasincu. Zatim je proveo godinu i po u raznim garnizonima istočne Bosne a kad je došlo vrijeme da bude oslobođen, bilo mu je teško da se vrati u svoju galičku varoš Kolomeju i u očinsku kuću sa mnogo dece, a malo svega ostalog. Bio je već u Pešti, u svom kadru, kad je objavljen poziv za dobrovoljni upis u štrajškore. Kao vojnik koji je upoznao Bosnu u višemesečnim borbama, Fedun je primljen odmah i on se iskreno obradovao pri pomisli da će ponovo vidjeti bosanske planine i varošice u kojima je proživeo i teških i veselih dana, a za koji su ga tada vezivala sećanja u kojima su oni teški dani lepši i življe sjali od veselih. Topio se od miline i nadima od ponosa, zamišljajući lica roditelja, braće i sestara, kad prime prve srebrne forinte koje će im on poslati od obilne štrajfkorske plate i povrh svega toga imao je sreću da je upućene u istočnu Hercegovinu, gdje su borbe sa ustanicima bile zamorne, često vrlo opasne, nego u Kasabu na Drini, gdje se sav posao sastojao u patroliranju i stražarenju. Tu je proveo zimu, često satima tapkajući i hučući u prste na kapije mraznih vedrih noći kad kamen puca od studeni i kad nebo ubledi nad kasabom i od krupnih jesenjih zvezda postanu sitne i zle svećice. Tu je dočekao i proleće i primetio mu prve znake na kapiji. Ono teško i muklo pucanje leda na drini, koje čovjek negdje utrobi osjeti, i onaj potmuli huk nekog novog vetra koji po svu noć huji po golim šumama stešnjenih planina više mosta. Mladić je stražario, kad je dolazila njegova reda, osjećajući kako proleće koje se javlja kroz zemlju i vodu, ulazi polagano u njega, plavi mu i izbunjuje sva čula, zanosi i mrsi misli. Stražio je i preušio sve maloruske pesme koje se u njegovom kraju pevaju. Uz pesmu izgledao mu je se svakim prolećnim danom sve više kao da nekoga čeka na tom izloženom i vetrovitom mestu. Početkom marta meseca komanda je uputila opomenu odredu koji čuva stražu na mostu da udvostruči pažnju, jer prema pouzdanim obaveštenjima Poznati hajduk Jakov Čekrlija prebacio se iz Hercegovine u Bosnu i sad se krije negde u okolini Višegrada, odakle će, vrlo verovatno, nastojati da se dokopa srpske ili turske granice. Štrajfkori koji čuvaju most dobili su i lični opis Čekarlin, sa napomenom da je u pitanju hajduk koji je sitan i neugledan telom, ali snažan, smeo i neobično lukav, već nekoliko puta uspeo da prevari patrole koje su ga bile opkolile i da im izmakne. I Fedon je prilikom raporta čuo opomenu i primio je ozbiljno kao sva zvanična saopštenja. Uistinu, ona mu je izgledala pomalo i preterana, jer nije mogao da zamisli kako bi neko uspeo da prođe neopažen preko onih desetak koraka prostora koliko iznosi širina mosta. Mirno i bez brige, on je provodio po nekoliko dnevnih i noćnih sati na kapiji. Njegova je pažnja bila zaista udvostručena, ali nije bila zauzeta pojavom tog Jakova od koga nije bilo ni traga ni glasa, nego onim bezbrojnim znacima i pojavama kojima se objavljuje proleće na kapije. Nije lako srediti svoju pažnju samo na jedan predmet kad su čovjeku 23 godine, kad mu telom idu mravci od snage i života i kad oko njega sa svih strana šumi, blešti, miriše proleće. Sneg se topi u gudorama, Reka je brza i siva kao mutno staklo. Vetar koji dolazi sa severozapada donosi dah snijega sa planina i prvih pupova iz doline. Sve to zanosi i rasejava feduna koji premerava prostor od jedne terase do druge ili, ako straži noću, nasloni se na zid i pevuši sa vetrom svoje maloruske pesme. A danju, kao i noću, ne ostavlja ga sećanje da nekog čeka, osjećanje koje je i mučno i slatko i koje kao da nalazi potvrde u svemu što se dešava na vodi, zemlji i nebu. Jednog dana, nekako u vreme ručka, prošla je pored straže jedna turska devojčica. Bila je u onim godinama kad se turske devojke još ne kriju, ali ne idu više ni potpuno otkrivene, nego se ogrću tankom, velikom bošćom koja im zaklanja celo telo, ruke i kosu, podbradak i čelo, ali ostavlja još nepokriven jedan deo lica, oči, nos usta i obraze. To je ono kratko vrijeme između detinjstva i devojaštva, kad muslimanska devojka čedno i radosno pokazuje draž još detinskog a već ženstvenog lica koje će možda već sutra pokriti Feređa uvek Žive duše nije bilo na kapiji. Sa Fedonom je stražario neki Stevan iz Prače, jedan od seljaka Štrajfkora. Taj čovjek u godinama, kome rakija nije mrska, dremuckao je, sedeći nepropisno na kamenoj sofi. Fedun je oprezno i bojažljivo pogledao devojčicu. Oko nje se savijala šarena bošča, talasajući se i trepčući na suncu kao živa, sa zamasima vetra i u ritmu devojačkog hoda. Mirno i lepo lice, čvrsto i usko uokvireno zategnutom tkaninom bošče. Oči oborene, ali uzdrhtale. Takva je prošla pored njega i zamakla preko mosta u čaršiju. Mladić je življe krestario od jedne terase do druge i pogledao ka pijacu. E, sad mu se činilo da ima zaista koga da čeka. Posle pola sata još je na mostu vladalo ono podnevno zatišje, turska devojčica vratila se iz čaršije i prošla opet pored zbunjenog mladića. A sad je pogledao malo duže i smelije, i što je najčudnije, pogledala i ona njega kratkim ali slobodnim pogledom, iskosa malo nasmejano, malo lukavo, ali onim vedrim lukavstvom kojim dece nadmudruju jedno drugo u igri. I opet je odlalujala, idući polagano i odmičući brzo, sa hiljadu prevoja i pokreta na širokoj bošću u je bio vijence u njen mladi, a već snažni lik. Orientalne šare i žive boje njene bošče još dugo su se javljali između kuća sa druge obale. Mladić se tek tada prenuo. Stajao je na istom mestu i u istom stavu u kome je bio u trenutku kad je prošla pored njega. Trgnuši se, opipao je pušku, ogledao se oko sebe sa osjećanjem čovjeka koji je nešto propustio. Na varljivom martovskom suncu dremao je. Stevan. Mladiću se učini da su obojica u nekoj krivici i da je vod vojske mogao pored njih proći za ovo vreme, za koje ni sam ne bi mogao da odredi Nikoliko koliko je po dužini trajanja, nikako je po značenju koje ima za njega i za ostali svijet. Zastidivši se, on sa preteranom revnošću probudi Stevana i obojica nastaviše da straže do smene. Cijelog tog dana, u časovima odmora i za vreme stražarenja, turska devojčica je prošla kao priviđenje bezbroj puta kroz njegovu svest. A sutra dan, opet oko podne, kad je na mostu i na pijecu najmanje sveta, ona je ponovo stvarno prešla most. Kao u nekoj igri kojoj samo napola poznaje pravila, Fedun je opet pogledao to lice uramljeno šarenim tkivom. Sve je bilo isto kao i juče. Samo su pogledi bili duži, osmejci življi i smeliji. Kao da na svoj način učestvuju u igri, Stevan je opet remao na kamenoj klupi, a poslije će se, kao obično, kleti da nije spavao i da ni noću u postelji ne može da trene. Na povratku, devojčica gotovo zastade. Gledajući pravu u oči štrajfkoru, i on joj dobaci dve reči, nejasne i beznačajne, osjećajući pritom kako ga noge izdaju od ospuđenja i zaboravljajući potpuno mesto na kome je. To su one velike smelosti koje činimo samo u snovima. Kad se devojka opet izgubila na drugoj obali, mladić je zadrhtao od straha. Bilo je neverovatno da se turska devojka usudi da pogleda švapskog vojnika. Takva nečuvena i nezapamćena stvar može da se desi samo u snovima, u snovima ili u proleće na kapiji. Zatim, on je dobro znao da ništa u ovoj zemlji u njegovom položaju nije tako zazorno i toliko opasno kao dirnuti muslimansku ženu. O tome su im govorili i u vojsci i sada u štrajfkoru. Kazne su za takve smelosti bile teške. A bilo ih je koji su glavom platili od samih uvređenih i razbesnelih Turaka. Sve on to znao i najiskrenije želeo da se drži reda i naredaba, pa ipak radio je protivno. Nesreća nesrećnih ljudi jeste u tome što za njih stvari koje su inače nemoguće i zabranjene postanu za trenutak dostižne i lake, ili bar tako izgledaju. A kad se jednom trajno usele u njihove želje, one se pokažu opet kao ono što jesu, nedostupne i zabranjene, sa svim posljedicama koje to ima po one koji za njima ipak posegnu. I trećeg dana oko podne turska devojka je naišla. I kao što se u snovima sve podešava prema čovjekovoj želji, kao jedinoj stvarnosti koja podređuje sebi sve ostalo, Estevan je i opet dremuckao uveren i spreman uvek da drugog uverava da ni oka stisnuo nije. Na kapi nikog od prolaznika. Mladić je i opet progovorio, promucao nekoliko reči, a devojka je usporila korak i odgovorila mu nešto isto tako nejasno i bojašljivo. Ta se opasna i nevjerovatna igra nastavila. Četvrtog dana je devojka u prolazu, vrebajući opet trenutak kad nema nikog na kapi, upitala šapatom pamtilog mladića kad je njegova iduća reda na straži. Kazao je da će biti ponovo za prvim sumrakom, oko akšama, na kapiji. Dovešću moju staru nenu u čaršiju na konaka, vratit ću se sama. A šaknula je devojka ne zastajući i ne okrećući glave ali gledajući ga onim kosim i rečitim pogledom. I u svakoj od tih običnih riječi bilo je skrivene radosti što će ga ponovo vidjeti. Šest sati docnije Fedun je opet bio na kapiji sa svojim spavaćim drugom. Posle kiše nailazio je prohladan sumrak koji je njemu izgledao puno obećanja. Prolaznici su bivali sve ređi. Tada se drumom od osojnice pojavila turska devojka, uvijena u svoju bošću, čije je boje suton pogasio. Pored nje je išla stara, pogorena Turkinja, zabuljena u tešku crnu feređu. Išla je gotovo po bauljke, odupirući se desnom rukom na štap, a levom na devojčinu ruku. Tako su prošle pored Feduna. Devojka je usporavala korak i podešavala ga prema sporom hodu starice koju je vodila. Oči, koji su bile uvećane senkama prvog mraka, uprno je sada već smelo i otvoreno pravo u mladićeve oči, kao da ne može da se odvoji od njih. Kad su zamakli u čaršiju, mladića prođe jeze i on poče da šeta brzim koracima od jedne terase do druge, kao da želi da nadoknadi ono što je propustio. Sa uzbuđenjem koje je ličilo na strah, čekao je sada devojčin povratak. Stevan je kunjao. Šta će mi kazati u prolazu? Mislio je mladić. Šta da joj kažem? Možda će me pozvati da se nađemo negde noću, na skrovitom mestu. Zadrhto od slasti i uzbudljive opasnosti koja je ležala u toj pomisli. Prošao je ceo sat tako u čekanju. Prošla je i polovina drugog, a devojka se nije vraćala. Ali i u tome čekanju je bilo slasti. A slast je rasla sa mrakom koji je padao. Najposle, umjesto devojke, ukazala se smena. Ali ovoga puta nisu došla samo dvojica štrajf kora, koji treba da ostanu na straži, nego sa njima i majster Draženović lično. Strog čovek sa crnom, kratkom radom, naredio je nekim znim i oštojim glasom Fedonu i Stevanu da čim stignu u kasarnu odu u spavonicu i da je ne napuštaju do dalje naredbe. Fedona je utarila krv u glavu od pomisli na nejasnu krivicu. Velika i hladna spavonica sa 12 pravilno poređenih postelja bila je prazna. Ljudstvo je bilo na večeri ili u varoši. Fedun i Stevan su čekali zbunjeni i nestrpljivi. Premišljajući i uzalud nagađajući zbog čega ih je vahtmajster ovako strogo i iznenadno zatočio. Posle jednog sata, kad su prvi vojnici počeli da dolaze na spavanje, upao je namršten kaplar i pozvao ih glasno i oštro da pođu sa njim. Po svemu oko sebe osjećali su kako strogost prema njima raste i kako sve ovo zajedno ne sluti na dobro. Čim su ih izveli, rastavili su ih i počeli da se slušavaju odvojno. Noć je odmicala. Nailazili su sati kad se i posljednja svetlost u kasabi gasi, ali prozori na kasarni bili su još jednako osvetljeni. Svemena na vreme čulo se zvono na kapiji, zveket ključeva i lupa teških vrata. Ordonansi su dolazili i odlazili, žurili kroz mračnu i zaspalu varoš, između kasarne i konaka gdje su također na prvom spratu gorele lampe. Već po tim spoljnim znacima moglo se vidjeti da se nešto neobično dešava u kasabi. Kad su oko 11 sati uveli Feduna u Ritmajsterovu kancelariju, njemu se činilo da su dani i nedelje prošli od onoga na kapiji. Na stolu je gorela metalna petrolijska lampa sa štitom od zelenog porcelana. Pored nje je sedeo ritmajster Krčmar. Ruke su mu bile osvetljene do lakata, a gornji deo trupa i glava u senci zelenog štita. Mladić je poznavao to bledo i puno, gotovo žensko lice, bez brade, sa nevidljivo sitnim brčićima, sa tamnim podočnjacima koji su oko sivih očiju stvarali pravilan krug. Toga krupnog i mirnog oficira spore reči i teških pokreta bojali su se štrajf kori kao vatre. Malo je bilo ljudi koji su mogli dugo izdržati pogled tih velikih sivih očiju i koji nisu zamuckivali odgovarajući na njegova pitanja u kojima je svaka reč bila izgovarana tiho, ali odsečno i odvojeno jasno, od prvog do posljednjeg slova, kao u šali ili na pozornici. Malo podalje od stola stajao je vahtmajster Draženović. I njemu je cela gornja polovina tela bila u senci, samo ruke su mu bile jarko osvetljene, opuštene, maljave ruke. Na jednoj je bleštala teška burma od zlata. Drženović je postavljao pitanje. Kažite nam kako ste proveli vreme od 5 do 7 sati dok ste se sa pomoćnim štrajfkorskim službenikom Stevanom Kalacanom bili na stražarskoj službi na kapiji. Fedonu udari krv u glavu. Svaki čovjek provodi svoje vreme kako najbolje može i ume, ali niko pritom ne pomišlja da će docnije morati odgovarati pred nekim strogim sudom i polagati računa o svemu što je bilo, sve do najmanje pojedinosti, do najiskrovitije misli i do posljednjeg minuta. Niko, a ponajmanje kad su čovjeku 23 godine i kad je to vreme u proleće provedeno na kapiji. Šta da odgovori? Na straži su ta dva sata prošla kao uvek, kao i juče i prekjuče ali u ovom trenutku on ne može da se seti ničega svakdašnjeg i običnog, što bi mogao da kaže. Pred njegovim sećanjem nižu se samo sporedne i nedozvoljene stvari, koje su svakome dešavaju, ali koje se ne kazuju starešinama. Da je Stevan, po svom običaju, dremao, da je on, Fedun, izmenjao nekoliko reči sa nepoznatom turskom devojkom, da je zatim, sa mrkom koji je padao, pevao tiho i zaneseno sve pesme svoga kraja, očekujući povratak devojke i sa njim nešto uzbudljivo i neobično. Ah, kako je teško odgovarati, nemoguće sve kazati, a nezgodno prećutati. A treba se žuriti, jer vreme prolazi i samo povećava zabunu i nepriliku. I koliko već traje ovo njegovo čutanje? No, javi se ritmajster. Svi znaju to njegovo no. Jasno, glatko, moćno, kao zvuk nekog jakog, složenog i dobro podmazanog mehanizma. I Fedon stade da zamuckuje i da se zapliče od samog početka kao krivac. Noć je prolazila, ali se lampe nisu gasile ni u kasarni, ni u konaku. Nizala su se saslušanja, zapisnici i suočenja. Saslušavani su i drugi koji su toga dana čuvali stražu na kapiji. Pronađeni su i dovedeni i neki od prolaznika, ali bilo je očigledno da se krug stezao oko Feduna i Stevana, a u njihovom slasušanju oko stare Turkinje koju je provela jedna devojčica. Mladiće je izgledalo kao da su se na njega sručile one volšebne i nerazmrsive odgovornosti i snove. Pred je suočen sa Stevanom. Seljak je žmirkao lukavo i govorio izveštačeno, nekim utanjenim glasom, pozivajući se stalno na to da je on nepismen čovek, seljak i zaklanjajući se u svemu za ovog gospodina Freduna, kako je stalno kazivao u govoru svoga druga se straže. Olako treba odgovarati, mislio je sebi mladić, kome su creva krčala od gladi i koji je drhtao od zbuđenja, iako mu još nije bilo jasno o čemu je reč i u čemu je upravo taj njegov propust ili krivica. Ali jutro je donelo potpuno objašnjenje. Cele te noći okretalo se to neverovatno kolo u okrug. U njegovoj sredini bio je ritmajster, hladan, neumoljiv. Sam nepomičan i nem, on nije dao nikome da miruje i ćuti. Svojim držanjem i izgledom on i nije ličio na čoveka, nego na oličenje dužnosti, na strašnog sveštenika pravde, koji je nepristupačan slabostima i osjećanjima, obdaren nezemaljskom snagom, lišen i samih ljudskih potreba za jelom, snom i odmorom. A kad je svanulo, Fedon je izveden po drugi put pred ritmajstera. U kancelariji je, pored ritmajstera i Draženovića, bio jedan žandarm pod oružjem, i jedno žensko stvorenje koje su mladiću učini na prvi mah nestvarno. Lampa je bila ugašena. Soba okrenuta severu, hladna i sumračna. Mladić je gledao sa čuđenjem kako se zamršeni san nastavlja i neće ni na dnevnoj svetlosti da izbledi i nestane. Je li ovo taj koji je bio na straži? Pitao je Draženović ženu sa velikim naporom, koji mu je zadavao bol. Fedun je tek tada pogledao dobro. Bila je ona muslimanska devojčica od sinoć, samo bez bošče, glava, sa smeđim, teškim pletenicama koji su se ovlaš držale oko glave. Na njoj su turske šarene dimije, ali ostalo odelo, košulja, pojas i jelek, bilo je kao u srpskih devojaka po selima na visokoj ravni iznad kasabe. Bez bošće, ona izgledala starija i jača. Njeno lice je bilo izmenjeno. Usta velika i zla. Očni kapci pocrvenili, a oči svetle i jasne, kao da je sa njih odletela sinoćna senka. Jeste, odgovori žena ravnodušnim tvrdim glasom, koji je za Feduna bio isto toliko nov i neobičan koliko i ceo njen sadašnji izgled. Draženović nastavi da je ispituje o tome kako i koliko puta svega prešla most šta je kazala Fedunu i šta on njoj. Ona je odgovarala uglavnom tačno, ali nehatno i prkosno. Dobro, Jalenka, šta ti je rekao posljednji put kad si prešla? Nešto je rekao, ali ne znam pravo šta, jer nisam slušala njega, nego mislila samo na to kako da provedem Jakova. Na to si mislila? Na to. Odgovori preko volje žena koja je očigledno bila premarena i nije želala da kaže više nego što mora ali vahtmajster je bio uporan. Glasom u kome je bilo pretnje i koji je odavao naviku da mu se odgovara bez pogovora, on je tražio od žene da ponovi sve što je iskazala na prvom saslušanju u konaku. Ona se branila, skraćivala i preskakala pojedina mesta iz ranijeg iskaza, ali on bi je uvijek zaustavljao i oštrim i veštim pitanjima vraćao natrag. Malo pomalo izlazila je na videlo cela istina. Zvala se Jelenka i bila je od Tasića, sa gornje lijeske. Prošle jeseni došao je u taj kraj Hajduk Jakov Čekrlija i tu zimovo, sakriven na jednoj pojati više njihovog sela. Iz njene kuće su mu nosili hranu i preobuku. Ponečešće nosila ona. Tu su se zagledali i obrekli jedna drugo. A kad je sneg stao da se topi i kad su učestale potele štrajfkora, Jakov je rešio da se po svaku cenu prebaci u Srbiju. Drinu je u to doba godine teško preći i da nije čuvana, a na mostu je stalno straža. Odlučio se za most i smislio plan kako da prevari stražu. Ona je pošla sa njim, rešena da mu pomogne, pa i po cenu života. Spustili su se najpre do Nalijesku, a zatim u neku pećinu iznad okolišta. Još ranije, na glasincu, Jakov je nabavio od nekih cigana turske ženske haljine, Feređu, Dimije i Zavita. I onda je ona, po njegovim uputstvima, počela da prelazi most u vreme kad nema mnogo Turaka, kako se niko od njih ne bi pitao čija je ta nepoznata devojčica i da bi se straža navikla na nju. Tako je prelazila tri dana u zastupce, a onda se rešila da prevede i Jakova. A zašto si ga prevela baš kad je ovaj vojnik bio na straži? Pa zato što mi on izgledao nekako najmekši. Zato, zato. Na veht majstrovo navaljivanje Žena je nastavila. Kad je tako sve već bilo spremljeno, Jakov se umotao u Ferđu i onoga je sa prvim mrakom prevela kao svoju staru nenu, pored straže koja nije ništa primetila, jer je ovaj mladi gledao u nju, a ne u staricu, a onaj stariji sedeo na sofi kao da drema. Kad su došli na pijac, iz opreza nisu krenuli pravo kroz čašiju, nego sporednim ulicama. To ih je i odalo zalutali su u varoši koju nisu poznavali i umjesto da izbiju Rzavski most i da se tako dokopaju druma koji vodi iz varoši ka jednoj i drugoj granici, obrali su se pred nekom turskom kafanom iz koje su upravo izlazili neki ljudi. Među njima je bio jedan žandarm, Turčin, rodom iz Kasabe. Njemu se ova zabuljena starica sa devojčicom, koju dotada nije nikad video, učinila sumnjivom i pošao je za njima. Pratio ih je sve do rzava. Tu je prišao da ih zapita ko su i kuda idu. Jakov, koji je kroz jašmak na licu pažljivo pratio njegove pokrete, smatrao je da je došao trenutak da se beži. Zbacio je sa sebe Feruđu, gurnuo Jelenku na žandarma tako snažno da su se oboje zaneli. Jer on je sitan i male narasta, ali jak kao zemlja, a ima srce mimo druge ljude. Ona se, kako je sama mirno i stvarno priznavala, zaplala žandarmu među noge. Dok se žandarom odvojio od jelenke, Jakov je već pretrčao rzav kao lokvicu neku, iako mu je voda bila do iznad kolena i izgubio se na drugoj strani u vrbaku. Nju su posla odveli u konak, bili su i pretili joj, ali ona neće i nema ništa više da kaže. Uzalud se majster trudio da i zaobilaznim pitanjima i laskanjem i pretnjama da iz devojke izvuče nešto više, da sazna za druge jatake i pomoćnike, za Jakovljeve dalje namere. Na nju sve to nije imalo ni najmanje gutice. Ona je onome o čemu je htjela govorila i suviše, ali o onome što nije htjela da kaže nije se iz nje mogla izvući ni jedna riječ, pored svih Draženovićevih nastojanja. Bolje je da nam kažeš sada sve što znaš, nego da ispituju i muče Jakova, koga su do sada sigurno uhvatili na granici. Koga uhvatili? Njega? Ha, i devojka pogleda majstra sa žaljenjem kao čovjeka koji ne zna šta govori, a desna strana njene gornje usne podiže se prezrivo u vis. Uopšte su pokriti te gornje usne, koja je tada izgledala kao pijevica koja se grči, izražavali njena osjećanja gneva, prezira ili prkosa, kad god bi ta osjećanja postala jača od reči kojima ona raspolaže. Taj grčeviti pokret davao je za trenutak cijelom njenom, inače lepom i pravilnom licu, mučani i neprijatan izraz i sa nekim sasvim detinjesnim i zanesenim izrazom lica, koji u potpunoj suprotnosti sa onim ružnim grčenjem gornje usne, pogleda kroz prozor kao što seljaka gleda njivu kad hoće da proveri uticaj vremena na useve. Bog s vama, evo je svanulo, a od sinoć pa do sada on je Bosnu mogao da obigra sve ukoliku, a ne da pređe granicu koja je na sat ili dva hoda odavde. Znam ja to. Mene možete biti i ubiti, zato sam i pošlo s njime, ali njega više vidjeti nećete. Na to nemojte ni misliti. Ha. I njena se gornja usna zgrči i podiže na desnoj strani u vis, a cijelo lice joj dođe odjednom mnogo starije, iskusno, drsko i ružno. A kad se ta usna naglo umirila i spustila, njeno lice je dobilo opet detinski izraz neke ljubke i nesesne smelosti. Ne znajući šta da radi, Draženović pogleda u rit majstera koji dade znak da devojku izvedu. I otpoče ponovo ispitivanje Fedunova. Ono nije više moglo da bude ni teško, ni dugačko. Mladić je priznavao sve i nije umeo da navede ništa u svoju odbranu, čak ni ono što mu je sam Draženović u svojim pitanjima namerno nametao. Ni ritmajsterove reči u kojima je bila sadržana neopoziva i nemilosrdna osuda u svoj njenoj težini ali iz kojih je ipak izbijao uzdržan bol zbog te težine, nisu mogli da pokrenu mladića iz njegove uzetosti. Ja sam vam, Fedune, govorio je krčmar nemački, smatrao ozbiljnim mladićem, svesnim svojih dužnosti i svog životnog cilja, i mislio sam da će od vas biti jednog dana savršen službenik, ponos našeg odreda. A vi ste začorili u prvu žensku bestiju koja vam je ispred nosa prošla. Poneli ste se kao slabić, kao čovjek kome se ozbiljan posao ne može poveriti. Ja moram da vas predam sudu. Ali ma kakva bila njegova presuda, najveća kazna ostaće za vas da se niste pokazali dostojni poverenja koje je polagan u vas i da niste u pravom trenutku umeli da ostanete kao muško i kao vojnik na svom mestu. Sad idite. Čak ni te reči, teške, odsečne, skandirane, nisu mogli da unesu ničeg novog u u svest. Sve je to već bilo u njemu. Pojava i govor one žene, Hajdukove ljubaznice, Stevanovo držanje i ceo tok kratke istrage pokazali su mu odjednom u pravoj svetlosti njegovu lakomislenu, bezazdanu i neoprostivu prolećnu igru na kapije. Ritmajsterove reči dolazile su samo kao zvaničan pečat na sve to. One su više bile potrebne ritmajsteru samom, da bi zadovoljio neke nepisane, ali većite zahteve zakona i reda, nego Fedunu. Kao pred prizorom neslučene veličine, mladić je stajao pred neobuhvatnim saznanjem. Šta može da znači nekoliko trenutaka zaborava u zlom času i na opasnom mestu? Da su preživjeli i ostali nepoznati, tamo na kapi, ti trenuci ne bi značili ništa. Jedan od onih mladićkih nestašluka koji se docnije pričaju drugovima za vreme dosadnih patroliranja u noći ali ovako, svedeni na tle konkretnih odgovornosti, znače sve. Više nego smrt. Znače kraj svega i to neželjen i nedostajan kraj. Nikad više punog i pravog objašnjenja ni pred sobom, ni pred drugima. Nikad pisama iz Kolomeje, ni porodičnih fotografija, ni poštanskih uputnica koje je sa toliko ponosa slao kući. Kraj čovjeka koji se prevario i dopustio da ga prevare. Zato nije našao ni jedne reči da odgovori Ritmeister. Nadzor nad Fedonom nije bio naročito strog. Dali su mu doručak koji je pojao kao tuđim ustima. Zatim naredili da spremi lične stvari, da preda oružje i službene predmete, a u deset sati će poštanskim kolima u pratnji jednog žandarma krenuti za Sarajevo gdje će biti predan Garnizomskom sudu. Dok je mladić skidao stvari sa police iznad svoje postelje, ono nekoliko drugova koji su još bili u spavonici izgubiše se na prstima, zatvarajući oprezno i bez šuma vrata za sobom. Oko njega je rastao onaj krug samoće i teške tišine koji se stvara uvek oko čovjeka koga udari nesreća, kao oko bolesne životinje. On najpre skide sa klinca crnu tablicu na kojoj je masnom bojom i nemačkim jezikom bilo ispisano njegovo ime, čin, broj njegovog odreda i jedinice u kojoj služi, i položi je na koleno, okrenuši i ispisanu stranu nadole. Na crnoj poleđini tablice mladić napisa pačetom krede brzo i sitno. Sve što iza mene ostane da se pošalje mome ocu u Kolomeju. Pozdravljam sve drugove i molim starečine da mi oproste. G. Fedun. Zatim pogleda još jednom kroz prozor i sagleda onoliko od sveta koliko se u jednoj sekundi može da vidi sa tog skučenog vidika onda skide svoju pušku, napun je teškim, jedinim metkom koji je bio sav lepljiv od puščane masti. Pošto se izuo i nožićem rasparao čarapu na palcu desne noge, leže na postelju, opkrili pušku rukama i kolenima da mu se vrh od cevi upi duboko u podvradak, namesti nogu tako da je ona rupa na čarapi zapela za obarač i okino. Sva kasarna odjeknu od pucnja. Posle jedne velike odluke sve postaje lako i jednostavno. Došao je lekar. Izvršen je komisijski uviđaj, a zapisnik o tome priložen u prepisu aktima o Fedunovom saslušanju. Tada se postavilo pitanje Fedunove sahrane. Draženoviću je naređeno da ode popu Nikoli i da sa njim raspravi. Može li Fedun biti sahranjen u groblju, iako je sam sebi oduzeo život, i da li pop pristaje da opoje pokojnika kao je unijat poveri. U posljednjoj godini dana pop Nikola je naglo ostarao i počeo da slabi na nogama. Zato je uzeo za pomoćnika na velikoj parohiji Josu. To je čovjek čutljiv, a nemiran, mršav i crn kao ugarak. On je posljednjih mjeseci vršio gotovo sve poslove i obrede po varoši i po selima, a pop Nikola, koji se već teško kretao, uglavnom samo one koje je mogao da sršava tu, kod kuće ili u crkvi koja mu je pored same kuće. Po ritmajstrovom nalogu Draženović je otišao do popa Nikole. džedo ga je primio ležeći na minderluku. Pored njega je stajao pop osa. Kad je Draženović iznao pred njega pitanje Fedunove smrti i sahrane, oba popa su čutala jedan trenutak. Videći da pop Nikola ne govori, pop osa otpoče prvi, neodređeno i pajažljivo. Da je stvar izuzetna i neobična, da ima zapreka i u crkvenim propisima i utvrđenim običajima i samo ako se dokaže da samoubica nije bio pri zdravoj svesti i čistoj pameti, onda može nešto da bude. Ali tada se na svom tvrdom ljuskom logu, pokrivenom jednim starim i izbledelim i ramom, ispravi pop Nikola. Njegov trup dobi onu statuarnu snagu koju je imao uvijek kad prolazi kroz čaršiju koja ga pozdravlja s desne i leva. Prva reč koju je progovorio, obas je njegovo lice, široko, još rumeno, sa ogromnim brkovima koji su se spajali sa bradom, sa riđim, gotovo belim, gustim i čekinjastim obrvama, lice čoveka koji je od svog postanka naučio da samostalno misli i da svoju miso iskreno kaže i dobro brani. Bez mnogo oklevanja i bez krupnih reči, on je odgovorio neposredno i popoji vahtmajsteru. Sad, kad se nesreća trefila, nema više šta da se dokazuje. Ko će prečistoj čistoj svijesti dići ruku na sebe? Ako bi smio opet uzeti na dušu da ga pokopa ko nikakvu vjeru? Neće i i bez sveštenika. Nego, hajde ti gospodine, živ bio, i naredi da se mrtvac opremi, pa da mi njega što prije sahranimo. I to u groblje, jakako? Ja ću ga opojati. Pa poslije, ako ikad naiđe neki pop njegovog zakona, on neka doda i popravi, ako nađe da nešto nije bilo kako treba. A kad je Draženović izišao, on se okrenu još jednom pop Josi koji je bio postiđen i iznenađen. Kako ne bih pustio u groblje krštena čovjeka? I što da ga ne opojem? Zar mu je malo što je bio zle sreće za života? A tamo, neka ga pitaju za grijehove oni koji će i sve nas ostale pitati za naše. Tako je mladi čovjek koji je pogrešio na kapi ostao zaovek u kasabi. Sahranjen je idućeg jutra uz pop Nikolino staračko pojanje i otpevanje Dimitrija Klisara. Jedan po jedan štrajf kori su prilazili raci i bacali po grumen posne zemlje. Dok su dva grobara brzo radila, oni su stajali još nekoliko trenutaka oko groba kao da čekaju na neku komandu, gledajući kako se s druge strane reke, pored same njihove kasarne, diže prav i beo stup dima to su na onoj zelenoj ravni iznad kasarne palili krvavu slamu iz Fedonove slamnjače. Preko sudbina mladog štrajfkora, kome imena niko više nije znao, a koji je životom platio nekoliko proličnih trenutaka nepažnje i zanosa na kapiji, spadala je među one događaje za koje svet u Kasabi ima mnogo razumevanja i dugo ih pamti i ponavlja. Spomen na osjetljivog mladića zle sreće trajao je mnogo duže nego straža na kapiji. Već iduće jeseni ustanak u Hercegovini je jenjao. Nekoliko istaknutih vođa, muslimana i srba, izbjeglo je u Crnu Goru ili u Tursku. Ostalo je u ovim krajevima još nekoliko hajduka koji u stvari nisu ni imali prave veze sa ustankom zbog regrutacije, nego su hajdukovali za svoj račun. Pa su i oni pohvatani ili rastureni. Hercegovina se umirila, Bosna je dala regrute bez otpora. Ali odlazak prvih regruta iz Kasabe nije bio ni lak, ni jednostavan. Iz celog sreza nije uzeto više od stotinjak mladića. Ali onog dana, kad su iskupljeni pred konakom seljaci sa svojim torbama i redki građani sa svojim drvenim sanducima, izgledalo je kao da je u kasabi pomor i uzbuna. Mnogi regruti su pili nemilice još od ranog jutra, mešajući pića. Seljaci su u čistim, belim košuljama. Redki su koji ne piju, nego sede pored svojih stvari uza zid i dremuckaju. Većina je uzbuđena, rumena od pića i znojna od vrelog dana. Po četiri pet momaka iz istog sela zagrle se, sastave glavi i, ljuljujući se tako kao živa lesa, puštaju svoje grubo i otegnuto ojkanje kao da su sami na svetu. Oj, djevojko, oj! Mnogo veću uzbunu od samih regruta stvarale su žene, majke, sestre i rodice ovih mladića, koji su došli iz dalekih sela, da ih isprate, da ih se još jednom nagledaju, da se naplaču i nakukaju, da im usput pokuče još posljednju ponudu i miloštu. Pijac kod mosta bio je pun tog ženskog sveta. Sedjeli su skamenjene kao da čekaju osudu, razgovarale među sobom i s vremena na vreme brisale suze krajem šamije. Uzaludim je i ranije po selima objašnjavano da mladići ne idu ni u rat, ni na robiju, da će u Beču služiti cara, siti, odeveni i obuveni, da će se posle roka od dve godine vratiti kućama, da i mladići iz svih drugih krajeva carevine služe vojsku i to po tri godine. Sve je to prolazilo mimo njih kao vetar, tuđe i potpuno nerazumljivo. Oni su slušali samo svoje nagone i samo po njima su mogli da se upravljaju a ti drevni i nasleđeni nagoni terali su im suze na oči i jauku grlo. Vukli ih da ih uporno prate dok god mogu i posljednjim pogledom još onoga koga vole više od svog života, a koga nepoznati car odvodi u nepoznatu zemlju, na nepoznata uskušenja i poslove. Uzalud su i sada zalazili među njih žandarmi i činovnici iz konaka i uveravali ih da nema razloga toliko i preterane žalosti i savjetovali da ne zakrčuju prolaz, da ne jure za regrutima drumom i ne stvaraju nered i zabunu, jer će se svi oni zdravi i živi vratiti. Sve je bilo potpuno uzaludno. Žene su ih slušale, odobravale im tupo i ponizno, ali bi odmah zatim briznuli u plaću i udarale u kuknjavu. Izgledalo je kao da vole te svoje suze i svoj jauk koliko i ono zbog koga plaču. A kad je došao čas da se kreće, i kad su se mladići svrstali kako treba u četvorne redove i krenuli preko mosta, nastala je gužva i jurnjava u kojoj su i najprisebniji žandarmi jedva zadržavali prisebnost. Žene su trčale i, otimajući se da svaka bude pored nekog svoga, gurale jedna drugu i obarale. Njihovi javci su se mešali sa dozivanjima, preklinjanjima i posljednjim porukama. Neki su istrčavale čak pred povorku regruta koju su predvodili četvorice žandarma u redu padali im preko noge, tukući se u razdrljene grudi i vičući preko mene, samo preko mene ojađene. Ljudi su ih smukom pridizali, izlačeći oprezno čizme i mamuze iz njihove rasute kose i zavitlanih sukanja. Neki od regruta su, postiđeni, i sami ljutitim pokritima gonili žene da se vraćaju kućama. Ali većina mladića pevala je ili podriskivala, što je još povećavao opštu vrevu. Ono nekoliko građana, bledi od uzbuđenja, pevali su složno po varoški. Sarajevo i Bosna, svaka majka žalosna, koja šalje svoga sina, caro u regrute. Pesma je izazivala još viši plač. Kad su nekako najposle prešli most, na kome se cela povorka bila zaglavila, i naišli sarajevskim drumom, čekao ih je sa obe strane poređen varoški svet, koji je izišao da isprati regruti i da ih oplače kao da ih vode na streljanje. I tu je bilo mnogo žena koje su sve odreda plakale, iako nisu imali nikog svoga među ovima koji odlaze. Jer svaka ima ponešto zbog čega može uvijek da zaplače, a najslađe se plače povodom tuđe žalosti. Ali, malo pomalo, ti redovi sa strane bivali su sve ređi. I pojedine od seoskih žena zaostajale su. Najupornije su bile majke koje su optrčavale povorku, kao da im je 15 godina. Preskakale jendek pored druma sa jedne strane na drugu i nastojali da zavaraju žandarme i ostanu što bliže svom detetu. Videći to, i sami mladići su se, bledi od uzbuđenja i nekog snebivanja, okretali i dovikivali. Vraćaj se kući kad ti kažem. Ali su majke išle još dugo, obnevidele za sve osim za sina koga odvode i ne slušajući ništa drugo do svoj rođeni plače pa su i ti uzbudljivi dani prošli. Rasturio se svet po selima i smirio u Kasabi. A kad su počeli da stižu pisma i prve fotografije od regruta iz Beča, sve je postalo lakše i snašljivije. Žene su plakale dugo i nad tim pismima i fotografijama, ali blaže i mirnije. Štrajfkor je raspušten i napustio je Kasabu. Na kapi već odavno nema straže, nego svet sedi isto onako kao što je sedeo i pre toga. Brzo su prošle dve godine. I te jeseni zaista su se vratili prvi regruti, čisti, ošišani i dobro uhranjeni. Sve se okupio oko njih, a oni su pričali o vojničkom životu i veličini gradova koje su vidjeli, mešajući pritom u govoru neobična imena i strane izraze. Kod odvođenja narednog godišta bilo je već manje plaća i uzbune. Uopšte, sve je postajalo lakše i običnije. Dorastali su mladići koji nemaju više jasnih i živih uspomena iz turskog vremena i koji su već u mnogome primili nov način života. Ali na kapi se živjelo po starim navikama kasabe. Bez obzira na nov način odevanja, nova zvanja i poslove, tu su svi postajali opet kasabalije, onakvi kakvi su bili od pamti veka, u razgovorima koji su za njih bili i ostali stvarna potreba srca i mašte. Regruti odlaze bez bune i gužve. Hajduci se pominju još samo u pričanjima starijih. Štrajf Korske straža je zaboravljena, kao i ona nekadašnja Turska, kad je Čardak bio na kapi. Život u Kasabi pored mosta je bivao sve življi, izgledao je sve sređeniji i bogatiji i hvatao ravnomeran korak i dokle nepoznatu ravnotežu, onu ravnotežu koju je svaki život svuda i odovek teži, ako ju postiže samo redko, delimično i prolazno. U dalekim i nama nepoznatim gradovima iz kojih se sada carevalo i upravljalo i ovim krajem, vladalo je tada, u posljednjoj četvrtini 19. veka, upravo jedno od takvih redkih i kratkih zatišja u ljudskim odnosima i društvenim zbivanjima. Nešto od toga zatišja osjećalo se i u ovim zabačenim krajevima, kao što se velika tišina sa mora osjeća i u najudaljenijim dragama. To su bila ona tri decenija relativnog blagostanja i prividnog, Franc Jozefskog mira, kad je mnogi evropljanin mislio da ima nepogrešnu formulu za ostvarenje stoletnjeg sna o punom i srećnom razvitku ličnosti, i slobodi i napretku, kad je 19. vek prostirao pred očima miliona ljudi svoje mnogostruke i varljive blagodeti i stvarao svoju fatamorganu od komfora, sigurnosti i sreće za sve i svakoga po pristupašnim cenama i na otplatu a u zabačenu bosansku kasabu dopirali su od svega toga života 19. veka tek izlomljeni odjeci i oni samo u onoj meri i u onom obliku u kome je ta zaostala orijentalska sredina mogla da ih primi i na svoj način shvati i primeni. Pošto su prošle prve godine nepoverenja, nesnalaženja, oklevanja i osjećanja privremenosti, Kasava poče da nalazi svoje mesto u novom redu stvari – Narod je nalazio rada, zarade i sigurnosti. A to je bilo dovoljno da život, spolni život, i ovdje krene putem usavršavanja i napretka. Sve ostalo je potiskivano u onu mračnu pozadinu svesti, gdje žive i previru osnovna osjećanja i neuništiva verovanja pojedinih rasa, vera i kasta, i tu, prividno mrtva i pokopana, spremaju se docnija, daleka vremena, neslučene promjene i katastrofe, bez kojih narodi, izgleda, ne mogu da budu a ova zemlja pogotovo. Nova vlast je, posle prvih nesporazuma i sukoba, ostavljala kod sveta određen utisak čvrstoće i trajnosti. Ona je sama bila ispunjena tom iluzijom bez koje nema stalne ni jake vlasti. Ona je bila bezlična, posredna i već zato lakše podnošljiva od bivše turske vlasti. Sve što je svirepo i grabežljivo u njoj, bilo je prikriveno dostojanstvom, sjajem i osaštanim formama. Svet se bojao vlasti, ali onako kao što se boji bolesti i smrti, a ne kao što se trepi od pakosti, bede i nasilja. Nosioci nove vlasti, kako vojni, tako i civilni, bili su u većini tuđi zemlji i neveštin narodu, a sami po sebi neznatni, ali se na svakom koraku osjećalo da su sitni delovi jednog velikog mehanizma i da iza svakog od njih stoje, u dugim redovima i bezbrojnim stepenima, moćniji ljuti i veće ustanove. To im je davalo ugled koji je daleko prevazilazio njihovu ličnost i magičan uticaj kome se lako podlegalo. Svojim znanjem, koje je ovdje izgledalo veliko, svojom mirnoćom i svojim europskim navikama, oni su narodu, od koga su se toliko razlikovali, ulivali poverenje i respekt, a da nisu izazivali zavisti ni stvarne kritike, iako nisu bili ni prijetni, ni voljeni. S druge strane, posle izvesnog vremena nisu se ni ti stranci mogli potpuno oteti uticaju neobične orijentalne sredine u kojoj su morali da žive. Njihova deca su donosila među varošku decu strane izraze i tuđe imena i uvodila ispod mosta nove igre i pokazivala nove igračke – ali su isto tako brzo primalo domaće dece naše pesme, uzrečice i zakletve i starinske igre Anđaiza, Klisa i Šuge. Slično je bilo i sa odraslima. I oni su donosili nov red, sa neobičnim rečima i navikama, ali u isto vrijeme i sami su primali sa svakim danom u govoru ili u načinu života ponešto od staroseljevaca. Istina je da je naš svet, naročito hrišćani i jevreji, počeo u odevanju i opođanju da liči sve više na strance koje je dovela okupacija. Ali i stranci nisu ostajali nepromenjeni i nedirnuti od sredine u kojoj su morali da žive. Mnogi od tih činovnika, žustar Mađar ili nadmen Poljak, sa zemljom prešao ovaj most i sa odvratnošću stupio u kasabu u kojoj je u početku odudara od svega, kao kap zejtina od vode u kojoj pliva. A već koju godinu docnije, on je sedeo satima na kapi pušio na debeli ćelibarski cigarluk i kao rođeni kasebalija gledao kako se dim raspliče i gubi pod svetlim nebom u nepomičnom vazduhu sumraka. Ili je dočekivao veče sa našim gazdama i begovima kod Akšamluka na nekoj zelenoj uzvisini sa strukom bosioka pred sobom i pri sporom razgovoru bez težine i naročitog smisla ispijao polagano i mezetio redko kao što umeju samo ljudi iz kasabe a bilo ih je među tim strancima, službenicima ili zanatlijama, koji su se i poženili tu u Kasabi, rešeni da je više ne napuštaju. Ni koga od Kasabalija nije novi život značio ostvarenje onoga što su oni u krvi nosili i uvek u tuši želeli. Naprotiv, svi su oni, i muslimani i hrišćani, ulazili u njega sa mnogovrstnim i apsolutnim rezervama, ali te rezerve su bile tajne i skrivene, a život vidljiv i moćan, sa novim i naizgled velikim mogućnostima. I većina se, posle kraćeg ili dužeg kolebanja, prepuštala novoj struji, poslovala, sticala i živela po novim shvatanjima i načinima koji su davali više maha i pružali više izgleda ličnosti pojedinca čoveka. Nije nova egzistencija bila ništa manje uslovljena i vezana od stare, turske. Samo je bila lakša i čovečnija, a te veze i ti uslovi bili su sada daleko i vešto postavljeni da ih pojedinac nije neposredno osjećao. I zato je svakom izgledalo kao da je oko njega odjednom postalo šire i zračnije, raznovrsnije i bogatije. Nova država, sa svojim dobrim upravnim aparatom, uspevala je da na bezbolan način, bez nasrtaja i potresa, izvuče iz naroda poreze i namete koje mu je turska vlast otimala neracionalnim, grubim metodama ili prostom pljačkom i to da izvuče isto onoliko i više, samo još brže i sigurnije. Kao što je u svoje vrijeme sa vojskom došla žandarmerija, a za njom činovnici, tako su sada za činovnicima došli trgovci. Došla je i seča šume i sa njom strani preduzimači, inženjeri i radnici, svakojaka zarada za sitan svet i za trgovce, nove navike i promjene u nošnji i govoru međunarod. narod. Podignut je prvi hotel, o njemu će još biti govora. Nicali su kantine i radnje za koje se dotle nije znalo. Pored španskih jevreja, Sefarda, koji tu žive već stotinama godina, jer su se doselili nekako u isto vreme kad je građen most na Drini, sad su pridošli i galički jevreji, aškenazi. Kao sveža krv, kroz zemlju je stao da kruži novac u dotle neviđenim količinama i, što je glavno, javno, smelo i otvoreno na toj uzbudljivoj cirkulaciji zlata, srebra i stalne hartije, svaki mogao da ogreje ruke ili bar da napari oči, jer je ona i kod najsiromašnijeg čoveka izazivala iluziju da je njegova oskudica samo prolazna i stoga podnošljivija. I ranije je bilo novca i bogata sveta, ali su to bili samo redki ljudi, a i oni su krili novac, kao gulja noge, a gospodstvo pokazivali i nosili samo kao silu i odbranu, tešku, i njima samima i svima oko njih. A sada je bogatstvo, ili ono što se takvim smatralo i tako nazivalo, bilo javno i sve više ispoljavalo u obliku uživanja i ličnih zadovoljstava, i zato je množina sveta mogla da ima nešto od njegovog sjaja ili njegovih otpadaka. Tako je bilo i u svemu ostalom. Sva zadovoljstva koja su se dotada krala i krila, sad su mogla da se kupe i javno pokazuju, što je povećavalo i njihovu privlačnost i broj onih koji su ih tražili. Ono što je ranije bilo nepostižno, daleko, skupo, branjeno zakonima ili svemoćnim obzirima, sad je postajalo u mnogo slučajeva mogućno i pristupačno svakome ko ima ili ko ume. Mnoge strasti, apetiti i prohtevi, koji su se dotle krili po zabačenim mestima ili ostajali uopšte nezadovoljeni, sad su mogli i smeli da javno traže puno ili bar delimično zadovoljenje. U stvari, i u tome je bilo više stege, reda i zakonskih prepreka. Poroci su se kažnjavali i zadovoljstva plaćala, teže i skuplje nego nekad. Samo su zakoni i načini bili drugi i ostavljali svetu, i u tome, kao i u svemu drugom, iluziju kao da je život odjednom postao širi, raskošniji i slobodniji. Nije bilo mnogo više stvarnih zadovoljstava, ni pogotovo više sreće nego nekad, ali je nesumnjivo bilo lakše doći do zadovoljstva i izgledalo kao da svuda ima mesta za svačiju sreću. Stara i urođena sklonost više građana ka bezbrižnom životu i uživanjima nalazila je i podstreka i mogućnosti ostvarenja u novim navikama i novim oblicima trgovine i zarade pridošlih stranaca. Doseljeni poljski jevreji sa mnogobrojnim porodicama zasnivali su ceo svoj posao na tome. Schreiber je držao ono što se zvalo mešovita radnja ili špeceraj. plan je otvorio kantinu za vojsku. Caler je vodio hotel. Šperlingovi su otvorili fabriku sode i fotografske atelje. Cveher juvelirsku i sajčisku radnju. Posle kasarne, koja je zamenila kameniti han, podignuto od preostalo kamena konak i u njemu smešteni kotarska uprava i sud. Posljednjih, najveća zgrada u Kasabi bio je Calerov hotel. Hotel je bio podignut na obali, pored samog mosta. Ta desna obala reke bila je podzidana starinskim zidom koji podržava obalu sa obe strane mosta i koji je zidan kao i most sam. Tako su se desno i levo od mosta pružila dva zaravanka kao dve terase nad vodom. Na tim ledinama, koje se u narodu zovu musale, igrali su se iz naraštaja u naraštaj varoška deca. Sada je levi zaravanak preuzela sreska vlast, ogradila ledinu, zasadila na njoj vočke i grmlje, načinila od nje neku vrstu sreskog rasadnika. A na desnom zaravanku podignut je hotel. Do sada je prva zgrada na ulasku u čašiju bila Zarijeva mehana. Ona je bila na mjestu, jer je umoran i žedan putnik, ulazeći preko mosta u varoš, morao da udari na nju. Sad je potpuno zasenjena od velike zgrade novog hotela. Niska i stara mehana izgleda svakim danom sve niža i potuljenija, kao da u zemlju propada. Zvanično, novi hotel je kršten imenom mosta pored koga je nastao. Ali narod naziva sve stvari po svojoj naročitoj logici i po onom stvarnom značenju koje one za njega imaju. Nad ulazom Calerovog hotela vrlo je brzo izgledao natpis Hotel Cirbrik koji je jedan vojnik, veštak po zanatu, napisao krutim slovima i posnom bojom. Svet je prozvao hotel Lotikinim hotelom i to mu je ime ostalo zauvek. Jer hotel je držao debeli i flegmatični jevrein Caler, koji je imao bolešljivu ženu, Deboru, i dve devojčice, Minu i Irenu. Ali stvarni gazda i duša preduzeća bila je Calerova svastika Lotika, mlada, savršeno lepa žena, udovica, slobodnog jezika i muške odrešitosti. Na gornjem spratu hotela bilo je šest čistih i urednih soba za goste, a na donjem dve sale, velika i mala. U veliku salu je dolazio skromniji svet, obični građani, podoficiri i zanatlije. Mala sala je bila odeljena od velike vratima od neprozirnog stakla na kojima je na jednom krilu pisalo ekstra, a na drugom cimer. Tu je bilo središte društvenog života za činovnike, oficire i bogatiji domaći svet. Kod lotike se i pilo i kartalo, i pevalo i igralo, i vodili ozbiljni razgovori i sušavali poslovi, i dobro jelo i čisto spavalo. Često se dešavalo da isto društvo begova, trgovaca i činovnika omrkne i osvane i opet produži da sedi, dok ne popada od pića i sna i ne obnevidi od kartanja. Sad se ne karta više skrovito i tajno u crnom zagušljivom sobičku u usta Mujića Hanu. Alotika je ispraćala one koji su suviše pili ili sve izgubili i dočekivala nove, trezne i željne pića i igre. Niko nije znao i niko se nije ni pitao kad se ta žena odmara, kad spava i jede i kad nalazi vremena da se obuče i dotera. Jer ona je bila uvek tu, bar je tako izgledala, svakome na raspoloženju, sa svima ljubazna, jednaka i jednako smela i otresita. Stasita, puna, zagasito bele kože, crne kose i žarkih očiju, ona je imala savršeno siguran način opođena sa gostima, koji su ostavljali obilno novac, ali često bili poneseni pićem na srtljivi i drski. Sa svima njima ona je razgovarala slatko, smelo, duhovito, oštro, laskavo umirujuće. Glas joj je hrapav i nejednak, ali na mahove prelazi u neko duboko i mazno gukanje. A govorila je pogrešno, jer nikada nije naučila dobro srpski, svojim naročitim, sočnim i slikovitim jezikom, u kome padeži nisu nikad na svom mestu i rod imenica nije nikad siguran, ali koji inače po tonu i smislu potpuno odgovara narodnom načinu izražavanja. Svaki od njih imao za svoj novac i svoju dangubu njeno prisustvo i stalnu igru svojih želja. To dvoje je jedino stalno i sigurno. Sve ostalo se i činilo kao da jeste i bilo kao da nije. Za dve generacije kasabalijskih, gazdinskih i begovskih raspikuća Lotika je bila bleštava, skupa i hladna fatamorgana koja se igrala igrom njihovih čula. U priči se pominju oni redki pojedinci koji su tobože nešto imali od nje, a i ti nisu umeli da kažu šta nikoliko. Nije bilo jednostavno, nije lako nositi se sa bogatim i pijanim kasabalijama, u kojima su se često budili neslučeni pustahijski nagoni. Ali Lotika, neumorna, vešta žena hladnih čula, brze pameti i muškog srca, krotila je svaki bes, ucutkivala svaki prohtev iz bezumljenih ljudi neobjašnjivom igrom svog savršenog tela, svog velikog lukavstva i svoje nemanje smelosti, i uspevala uvek i kod svakoga da između njih i sebe održi potrebni razmak koji je samo još više raspaljivao njihove želje i dizao njenu vrednost. Ona se igrala sa razularenim ljudima u njihovim najgrubljim i najopasnijim trenucima pijanstva i besa, kao torero s bikom, jer je brzo upoznala taj svet i lako pronašla ključ za njihovo naoko složene prohteve i sve slabe strane ovih svirepih i čurnih sentimentalaca. Ona im je nudila sve. Obećavala mnogo, a davala malo ili bolje reći ništa. Jer njihove su želje već same po sebi takve prirode da se ne mogu ničim zajaziti i na kraju moraju se malim zadovoljiti. Sa svojim gostima, u većini, postupala je kao sa bolesnicima, ljudima koji imaju povremene nastupe i pomračenja. Na kraju može se kazati da je, pored svoga zanata, koji naravno nije ni lep, ni mnogo častan, bila razumna žena milostivog srca i dobre naravi, koja je umela i da uteši i da pomogne onoga koji je u piću potrošio više nego što treba ili na kartama izgubio više nego što je smeo. Ona ih je sve zaluđivala, jer su ludi rođeni, varala, jer su želeli da budu prevareni i, na kraju, uzimala im samo ono što su inače bili rešeni da bace i izgube. Istina, zarađivala je mnogo, pazila na svoju paru i tako već prvih godina nagomilala čitavi metak, ali je isto tako umela da velikodušno i bez reči otpiše dug ili zaboravi gubitak. Prosjeke i bolesnike je darivala i sa mnogo obzira i pažnje, neprimetno i nenametljivo pomagala posrnule bogate porodice, siročad i udovice iz boljih kuća, svu onu stidnu sirotinju koja ne ume da zamoli i snebiva se da primi milostinju i to je činila sa istom umešnošću sa kojom je vodila hotel i držala na odstojanju pijene, pohotljive i nasrtljive goste, uzimajući im sve što može, ne dajući im ništa i ne odbijajući ih nikad trajno i potpuno. Ljudi koji su poznavali svet i znali istoriju, pomišljali su često da je za ovu ženu šteta što je sudbina dodelila tako uzak i tako nizak krug grada. Da nije ovo što jeste i na mesto na kome je, Ko zna šta bi bila i šta bi dala ova mudra i čovečna žena koja ne misli na sebe i koja grabežljiva, a nesebična, lepa i zavodljiva, a čedna i hladna, vodi jedan palanački hotel i prazni džepove sabalijskim sevdalijama. Možda bi bila jedna od onih čuvenih žena o kojima istorija govori i koji upravljaju sudbinom velikih porodica, dvorova ili država, okrećući uvek sve stvari nabolje. U to vreme, Oko 1885. godine, kad je Lotika bila u punoj snazi, bilo je bogataških sinova koji su dane i noći provodili u hotelu, u onoj naročitoj sobi sa vratima od mlečnog, neprozirnog stakla. Tu bi predveče, pored peći, zadremali, sanjivi i mamorni, još od prošle noći, zaboravljajući od sna i umora gde su i zašto su tu sede i koga čekaju. Iskorišćujući to zatišje, Lotika se povlačila u jednu malu sobicu na prvom spratu koja je bila namenjena za mlađe, ali od koje ona napravila svoju kancelariju i u koju nikog nije puštala. Ta uska soba bila je pretrpana svakojakim nameštajem, fotografijama i predmetima od zlata, srebra i kristala. Tu je bila, skrivene iza zavese, zelena čelična lotikina kasa i njen mali pisaći sto koji se nije video od hartija, pozivki, priznanica, računa, nemačkih novina, iseče kao stanju kurseva na berzama i lista o vučenju lutrija. U tom uskom, pretrpanom i zagušljivom sobičku, čiji je jedini prozorak, manji od ostalih u kući, gledao izblize i pravo na prvi, najuži luk mosta, Lotika je provodila svoje slobodne časove i živjela onaj drugi, skroviti deo svoga života koji je pripadao njoj. Tu je Lotika u časovima ukradene slobode čitala berzanske izveštaje i proučavala prospekte, sređivala svoje račune, odgovarala na pisma banaka, donosila odluke, davala naloge, raspoređivala uloženim novcem i slala nove usluge. Tu je bila onima dole i celom svetu nepoznata strana Lotikinog grada, nevidljivi i pravi deo njenog života. Tu je ona odbacivala nasmejanu masku, a njeno lice je postajalo tvrdo i pogled oštar i taman. Iz ove sobe je ona vodila prepisku sa svojom mnogobrojnom rodbinom Ampelfmajera u Tarnovu, poudatim sestrama, poženjenom braćom i raznim rodicama i rođacima, sve pukom jevrijskom sirotinjom iz istočne Galicije, rasturenom po Galiciji, Austriji i Mađarskoj. Upravljala je sudbinom cijelog tuceta jevrijskih porodica, ulazila u njihove živote do u najsitnije pojedinosti, određivala udaje i ženitbe, upućivala decu na škole ili zanate, slala bolesne na liječenje, opominjala i karala neradine i rasitne, a hvalila čuvarne i preduzimljive. Rešavala je njihove porodične sporove, savjetovala u slučajevima nesluge i nedoumice, upućivala sve na razumniji, bolji i dostojniji način života i u isto vrijeme omogućavala im i olakšavala takav život jer za svakim njenim pismom išla je poštanska uputnica sa sumom novca koja će omogućiti da se njen savjet posluša i njena preporuka o stvari, da se neka duhovna ili telesna potreba zadovolji ili ne će otkloni. U tom podizanju cele porodice i izvođenju na put svakog pojedinog člana, ona je nalazila svoje jedino pravo zadovoljstvo i naknadu za sve terete i sva odricanja ovog života. Sa svakim od ženskih ili muških članova porodice Amfel koji bi se izdigao bar za jedan stepen na društvenoj lestvici, dizala se i lotika i u tome nalazila i nagradu za svoj teški rad i snage za dalje napore. A ponekad se dešavalo da je dolazila od ozdo iz ekstra cimera, tako premorena ili zagađena da nije imala snage ni da diše, ni da čita pisma i račune, nego je prosto odlazila do malog prozora da se nadiže svežeg vazduha sa reke, drugog vazduha nego što je ona i dole. Pogledio je tada padao na moćni vitki kameniti luk, koji je zatvarao ceo vidik i na brzu vodu pod njim. Pod suncem, u sumracima, na zimskoj mesečini ili blagoj svetlosti zvezda, on je bio uvek isti. Njegove dve strane savijali su se jedna ka drugoj, sastajala se u oštrom vrhu i podržavala se uzajomno u savršenoj i nepokolebljivoj ravnoteži. Sa godinama to je postao njen jedini i prisni vidik, Nemi svedok kome se ova jevrejka sa dva lica obraćala u trenucima kad je tražila odmora i svežine i kad bi u svojim poslovnim porodičnim brigama, koje je uvijek rešavala sama, došla na mrtvu tačku i bezizlazno mesto. Ali ti trenuci odmora nikad nisu trajali dugo, jer redovno se dešavalo da je u tom prekine vika od ozdo iz kafane. To ili novi gosti traže njeno prisustvo, ili razbuđen i otrežen pijanac viče, zahteva da mu se da novo piće, da se pale lampe, da dođe muzika i doziva lotiku. Ona bi tada ostavljala svoje skrovište i, zaključavši pažljivo narušitim ključem vrata, silazili dole do, dočeka goste ili da svojim osmejkom i svojim naročitim rečnikom umiri pijanicu, kao probuđeno dete, i da ga posadi za sto za kojim će ponovo odpočeti noćna sedeljka, piće, razgovor, pesma i trošak. Jer Tamo dole, u njenom odsustu, sve je pokvareno. Gosti su se pozalađali. Jedan beg iz crnče, mlad, bled, ukočena pogleda, prosipa svako piće koje mu donesu, nalazi manu svemu i traži kavge sa ukućenima ili gostima. Sa malim prekidima on već danima pije u hotelu, Uzdiže sa otikom, ali toliko pije i tako uzdiše da je jasno da ga na to goni neki dublji, mnogo veći i njemu samom nepoznati jad, nego što je njegova neuslišena ljubav i bezrazlošna ljubomora prema lepoj jevrejci iz Tarnove. Lotika mu prilazi bez straha, lako i prirodno. Šta je, Jub? Ti, briga moja, šta vičeš? Jesse, hoću da znam Jesse. Muca pijanac sniženim glasom i trepćeći gleda u nju kao u priveđenje. Ovdje meni daju neke otrove da pijem. Truju me. Truju, a ne znaju da ja. Ako ja... Sjedi. Sjedi miran. Stišava ga žena, igrajući svojim belim rukama, koji mirišu, sasvim blizu pred njegovim licem. Sjedi. Za tebe ja nađem od tica mlijeko ako treba. Ja tražim piće za tebe i doziva kelnera i naređuje mu nešto nemački. Nemoj da mi govoriš što ne razumijem, ni tramanđaš, fircen, fufcen, jer ja... Ti znaš mene? Zna, znam, Ejub. Ne znam bolje od tebe, a tebe? Hm, s kim si bila? Govori. I razgovor pijanog čoveka i trezne žene nastavlja se bez kraja i konca, bez smisla i ishoda, pored flaše nekog skupog vina i pored dve čaše. Jedne lotikine, koja je uvek puna, i druge ejubove, koja se neprestano puni i prazni. I dok mladi Begovski Nahljibović plete i trabunja odebljalim jezikom o ljubavi, o smrti, o dertu bez leka i sličnim stvarima koje Lotika zna na pamet, jer svaki ovdašnji pijanac govori to isto, i sličnim rečima ona ustaje, prilazi drugim stolovima za kojima sede ostali gosti koji se redovno predveče sakupljaju u hotelu. Za jednim stolom su mlade gazde koji tek počinju da izlaze i piju. Kasabalijski snobovi kojima je dosadna i suviše prosta zarijeva mehana, a koji se još snebivaju u ovom hotelu. Za drugim su činovnici, stranci sa ponekim oficirom koji je za taj dan napustio oficirsku kasinu i spustio se do civilnog hotela, jer namerava da traži od Lotike hitan zajam. Za trećim su inženjeri koji grade šumsku prugu za izvoz drveta. Sasvim u ćošku sede i računaju nešto gazda Pavle Ranković, jedan od mlađih ali bogatijih gazda, i neki austrijanac, preduzimač na pruzi. Gazda Pavla je u turskom modelu i crvenom fesu koji ne skida u kafani. Sitnih očiju koje izgledaju kao dva svetla, crna kosa i proreza u krupnom bledom licu, a koje mogu da se neobično rašire i dođu velike, sjajne i džavolski nasmejane, u izuzetnim, redkim trenucima radosti i triumfa. Predusimač je u sivom modelu sportskog kroja sa visokim žutim cipelama na šnir, koje sežu čak do kolena. Preduzimač piše zlatnom pisaljkom na srebrnom lancu, a gazda Pavle jednim debelim, kratkim plajvazom, koji je još pre pet godina zaboravio u njegovom dućanu neki drvodelja, vojni majstor, kad je kupovao klince i baglame. Oni zaključaju pogodbu za ishranu radnika na pruzi. Potpuno utonuli u posao, množe, dele i sabiraju. Nižu brojeve, jedne vidljive na harti, kojima treba da ubede i prevare jedan drugoga, a druge nevidljive, u glavi, kojima napregnuto i brzo računaju, svaki za sebe, skrivene izglede i dobitak. Za svakoga od tih gostiju Lotika nalazi prikladnu reč, bogato smejak ili samo nemi pogled pun razumevanja. Pa se opet vraća mladom begu koji počinje ponovo da biva nemiran i nasrtljiv. A u toku noći, za vreme pijanke, sa svima njenim burnim, sevdalijskim, plačevnim ili grubim fazama koje ona dobro poznaje, naći će se opet čas zatišje u kome će moći da se vrati u svoju sobu i pri mlečnoj svetnosti porcelanske lampe produži svoj odmor ili svoju pretisku dok dole opet ne nastane kakva scena i dok je ne odazovu. A sutra je drugi dan, drugi ili isti begovski pijani i čudljivi rasipnik, a za Lotiku ista briga koju valja brinuti, nasmijena lica i isti posao koji izgleda uvek kao laka, raskalašna igra. Izgleda nerazumljivo i neobjašnjivo kako se Lotika snalazila i održavala u toj množini raznovrsnosti poslova koju su joj ispunjavali dan i noć, i koji su od nje tražili više lukavstva nego što ga ima jedna žena i više snage nego što može da razvije jedan moškarac Pa ipak, ona je stizala da posvršava sve, ne želeći se nikad, ne objašnjavajući nikom ništa, ne govoreći nikad kod jednog posla o onome koji je pre toga svršila ili o drugom koji je čeka. I pored svega toga, ona u raspodeli svoga vremena nalazi svakodnevno bar po jedan sat za Alibega Pašića. On je jedini čovjek za koga se u Kasavi smatra da je uspio da zadobije Lotikinu naklonost, stvarno i nezavisno od svakog računa. Ali to je ujedno i najpovučeniji i najčutljiviji čovjek u Kasabi. Najstariji od četiri brata Pašića, on se nije ženio. U Kasabi se mislio da je i to zbog Lotike. Nije ulazio u poslove, ni učestvovao u javnom životu Kasabe. On se ne opija i ne skita sa svojim vršnjacima uvijek je istog raspoloženja, jednako milokrvan i jednako uzdržljiv prema svima, bez razlike. Tih je i povučen, ali ne beži ni od društva ni od razgovora. A ipak, niko se ne sjeća nekog njegovog mišljenja, niti se igdje ponavlja nešto što je on rekao. Dovoljan je sam sebi i potpuno zadovoljan onim što je i što znači u očima drugih ljudi. Sam nema potrebe da bude ili da izgleda ma šta drugo do ono što jeste, a niko od njega ne očekuje i ne traži ništa drugo. To je jedan od onih ljudi što nose svoje gospodstvo kao neko teško i plemenito zvanje koje im potpuno ispunjava život. Urođeno, veliko i dostojanstveno gospodstvo koje ima svoje opravdanje samo u sebi i koje se ne može ni objasniti, ni poricati, ni podražavati. Sa gostima iz Velike sale Lotika nema mnogo posla. To je stvar kelnerice Malčike i cal Kelnera Gustava. Malčika je cijeloj varoši poznata, otresita mađarica, koja izgleda kao žena nekog ukrotitelja zveradi. A Gustav je riđ, omalen češki nemac, prgave naravi, zakrvavljenih očiju, raskrećenih nogu i dustavan. Oni poznaju sve goste i sve varošane uopšte. Znaju kakav je koji platiša i kakve je naravi u pijanstvu. Znaju koga treba hladno primiti, koga srdečno dočekati, a koga ne treba uopšte puštati, jer nije za hotela. Oni vode brigu o tome da se pije mnogo i plaća uredno, ali da se sve svršava glatko i lepo. Jer je Lotikino načelo Nurkein skandal. A ako se ponekad, izuzetno, desi da neko podivlja neočekivano u piću ili, pošto se već opio u drugim, nižim kafanama, uđe silom u hotel, tad se pojavljuje momak Milan, visok, plećati i koščad ličanin divovske snage, čovjek koji malo govori, a radi sve poslove. On je uvijek propisno odeven kao hotelski momak, jer na sve to Lotika pazi. Uvijek je bez kaputa, u smeđem prsluku i beoj košulji, oprcem dugačkom keseljom od zelene čoje, zimi i leti zasukanih rukava do lakata, da mu se vide ogromne podlaktice, rutave i crne kao dve velike četke ušitiljeni brčići i crna kosa, kruto od vojničke miriškave pomade. Milan je onaj koji svaki skandal guši u samom zametku. Postoji jedna odavno utvrđena i osveštana taktika za tu neprijatnu i neželjenu operaciju. Gustav zagovara rabijatnog i pijenog gosta dok mu Milan ne priđe od ostrag. Onda se cao Kelner odjednom ukloni u stranu, a ličanin poduhvati pijanca s leđa, jednom rukom za pojas, a drugom za jaku, i to tako vešto i tako brzo da niko nikad nije mogao da vidi u čemu je Milanov grif. Tada i najsnažniji kasabalijski bekrija leti kao lutka od krpa i slame ka vratima, koja je malčika već otvorila u pravom trenutku, pa kroz vrata pravo na ulicu. Gustav baca u isti za njim njegovu kapu, šta ili drugo što mu ostane od stvari, a Milan se propinje i celom težinom tela spušta bučno metalno roletnu na vratima. Sve se to svrši u tren oka, sporazumno i glatko, i dok se gosti trgnu, već je neželjeni posetilac na ulici i može, ako je baš sasvim izbezumljen, samo još da udari koji put nožem ili kamenom u roletnu, kao što pokazuju tragovi na njoj. Ali to već nije skandal u hotelu, nego na ulici, a to je stvar policije koja je i inače uvek pored hotela. Nikad se Milanu ne desi, kao drugim kafeđijama, da mu gost koga izvacuje vuče za sobom i ruši stolove i stolice ili da zaglavi nogama i rukama vrata, pa posle ne može ni par volova da ga izvuče. Nikad Milan ne unosi u taj posao neku preteranu revnost i zlu čud, borbenu strast ili lično suetu. Zato slušava stvar tako savršeno dobro i brzo. Minut posle izbacivanja. On je već na svom postu u kuhinji ili kelneraju, kao da ništa nije bilo. A Gustav samo prođe, kao slučajno kroz ekstra cimeri, pogledavši Lotiku, koja sedi za nekim stolom sa boljim gostima, sklopi kratko oba oka odjednom, što znači da je nešto bilo, ali da je stvar uređena. Tada i Lotika, ne prekidajući svoj razgovor i ne skidajući svoj osmejak, trepne također strelovito brzo i neprimetno sa oba oka odjednom. To znači, u redu, Hvala i pazite do kraja. Ostaje samo još pitanje onoga što je popio ili polupao izbačeni gost. Tu sumu Lotika otpiše Gustavu kod obračuna dnevnog pazara, koji se vrši kasno u noći iza jednog crvenog paravana.